O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا تكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا صلاح الدين في osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan, so'ngra arshga ko'tarilgan, quyosh, oy va yulduzlarni o'z amriga bo'ysuntirib yaratgan, yaratish va amr etish faqatgina unga xos bo'lgan. Barcha olamlar Parvardigori, buyuk Allohga hamd va sanolar bo'lsin. O'z ummatiga hijrat va jihodga va shahodatga talpinishlikni ta'lim bergan payg'ambarimizga durud salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli radio tinglovchilarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz muhojir va mujohidlar. Bugungi birinchi juma dasturimizni Allohning izni bilan sizning diqqatingizga havola etamiz. Adashmadingizmi aka? Bugun juma dasturimizning 51-soni emasmi? Shunaqa, men yangi hijriy 1434-yil boshlanganini va shu yilning ilk jumasi ekanini nazarda tutib aytayapman. Ha, qarang-a, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinaga hijrat qilganlariga ham 1434 yil bo'libdi. Sayful Islom, jumadan jumagacha bayramona dasturimizni boshlaymizmi? Boshlaymiz Abdushkur aka. Hurmatli tinglovchilar, Jundulloh ovozi radiosi o'zining bayramona dasturini davom ettiradi. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى sahobalar hayotidan U zot Jafarni ko'rib nihoyatda xursand bo'ldilar. Hatto bilmadim qay biriga ko'proq quvonay, Haybar g'alabasigami yoki Ja'farning tashrifigami? Muhojirlar oqimi davom etmoqda. Vatanda qolgan musulmonlarga nima deymiz endi? Uyg'oninglar, birodarlar, bu yerda Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun jihodga chiqinglar. Saudiya siyosatidan qanchalik xabardormiz? hozir o'tganimda ummat eng hassos nuqtasi bo'lganligi uchun betga berilgan dimetrol eng kuchli dozasi berilgan oddiy xalq endi oddiy avom xalq deysiz hatto ahli ilmlarga ham qattiq ta'sir qilgan bu narsa qaboilda yana to'y marosimi boshqa hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi moli bo'lmagan odamni puli bo'lmagan odam odam sadaqa qilsin nima u yaxshi gapirsin afg'onistondagi yangi amaliyot mahal kas bola mujahidin hamla kardan iqbol mujahidin laqabini eshitgan ekandim sizlar o'sha arbakilarga biron bir hujum qildinglarmi ularga qarshi biron bir pistirmami yo bir narsa uyushtirdinglarmi kaminuna taqriban dre salor kamino va al tipo de camino que yauzal dre amerikan pokistondagi yangi amaliyot zonalar ko'rib qoldi shekilli keyin bizga qarab ancha otdi keyin biz sal teparoqqa chiqib turdik keyin bular bizni ko'rib otganmi yashil o'zi pastga tushib o'tirgan ko'rib otdim bilmadim lekin nima gaplar? Alhamdulillah ancha yaxshi o'zgarishlar, oldingi yurishlar. ko'p yangiliklarni aytdi ichkaridagi amaliyotlari fidoi amaliyotlar bo'lsin qo'ldan kelgancha ko'p ko'p amaliyotni qilishyapti alhamdulillah dollar va dollarchilar haqida bafurcha gaplashsak 2011-yilda jurnal ro'yxatidagi milliarderlar soni 1210 kishiga yetgan Ey, bo'ldi, tushundim. Davom etavering. Xonani tez tark etmasak bo'lmaydi shekilli. Umariy birodarimiz portlovchi moddalarni ko'rsatishga kirishib ketdi. Shuningdek, mintaqa va jahon yangiliklari dasturimizdan o'rin olgan. عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد Ja'far ibn Abu Talib Men Ja'farni jannatda ko'rdim. qanotlarining olti patlari qip-qizil qonga bo'yalgan edi. Hadisi sharif. Bana Abdumannof qavmidan 5 kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga quyib qo'yganday o'xshardi. Hatto ayrim ko'rish quvvati zaif kishilar ba'zan ularni payg'ambar alayhi salom bilan adashtirib ham yuborishardi. Albatta, siz eng yaxshi duoyi salomlarga sazovor payg'ambarga ikki tomchi suvdek o'xshash besh avloning kimligini bilishga qiziqayotgandirsiz. Keling, ular bilan tanishib chiqaylik. Ular Abu Sofyon ibn Xoris ibn Abdul Muttolib payg'ambar janoblarining amakivachchasi ham emikdosh birodari. Qusam ibn Abbos ibn Abdul Muttolib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakivachchasi. Soib ibn Ubayd ibn Abduyazid ibn Hoshim Imom Shofiy rahmatullohi alayhining babo kaloni Hasan ibn Ali Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nabirasi beshovlonning ichida oxir zamon payg'ambariga eng o'xshashi Ja'far ibn Abu Talib Amirul Mu'minin Ali ibn Abu Talibning akasi Endi esa Ja'farning hayotidan ayrim lavhalar bilan tanishing. Abu Talib Quraysh qabilasi ichida eng sharafli kishilardan bo'lishiga, qarindoshlari orasida benihoya hurmat ehtiromga ega ekanligiga qaramay, qo'li qisqaroq odam edi. Boz ustiga bola chaqasi ham ko'p edi. Bir yili Makkada qurg'oqchilik bo'lib, Qurayshliklarning mol-hollari qirilib ketdi. Hatto ba'zi odamlar o'limtik jonivorlarning sasigan go'shtlarini yeyishgacha borib yetdi. Ayni chog'da Bani Hoshim qavmida Muhammad ibn Abdullah va amakisi Abbosdan ko'ra to'qroq kishi yo'q edi. Bir kuni Muhammad sallallohu alayhi va sallam Abbosga: "Ey amaki, odamlarni qahatchilikdan qiynalib qolganini, ocharchilik ularning sillasini quritib yuborganini ko'rib turibsiz. Akangiz Abu Talibning bir etak bolasi bor. Yuring, uning oldiga boraylik. Bir bolasini siz oling, birini men olay. Unga ko'rsatadigan yordamimiz shu bo'lsin, dedilar. Abbos Janining gapini ma'qulladi. Ular Abu Talibning oldiga borib, biz sizning og'ringizni oz bo'lsa-da, qo'limizdan kelgancha yengillashtirmoqchi edik. To ocharchilik tugab, yaxshi kunlarga yetib olguncha farzandlaringizdan ayrimlari bizlarnikida yashab tursin, deyishdi. Nochor Abu Talib aqildan boshqasini oladigan bo'lsangiz, mayli, nima ham derdim, deb rozi bo'ldi. Muhammad alayhi salom o'zi bilan Alini olib ketdi. Abbosning bolalari safiga Ja'far qo'shildi. Ali Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan to Alloh taolo uni hidoyat va haq din bilan elchi qilib yuborguncha ajralmadi. Islom kelgach, Ali yosh bolalar ichida birinchi bo'lib iymon keltirdi. Ja'far esa amakisi Abbosning uyida o'sdi, ulg'aydi. Islomga kirdi va mustaqil hayotga qadam qo'ydi. U va xotini Asmo binti Umays islom yo'liga asos solingan ondan ilohiy nurga yo'g'rilgan karvon safiga qo'shilishdi. Ular hali Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dorul Arqamda da'vat markazini tashkil qilmaslardan turib, Abu Bakr Siddiqning nasihati bilan islomni qabul etishdi. Yosh kelin kiyov boshqa ilk musulmonlar singari Qurayshliklar tarafidan ko'p azor chekishdi. Hamma ko'rguliklarga sabr qildilar. Chunki jannat yo'li tikanlar bilan to'shalgan musibat va alamlarga to'lib toshganligi ularga besh panjaday ma'lum edi. Lekin ularning va dindosh birodarlarning ta'bini xirlashtiradigan narsa boshqa edi. Qurayshliklar islom shiorlarining oshkora namoyish etilishiga tish tirnog'i bilan qarshilik ko'rsatishar, musulmonlarni ibodat lazzatini totib, zavqlanishlardan mahrum qilishar, ularni xoli joniga qo'ymay, har qadamini kuzatishar har nafasini hisoblashardi. Ja'far ibn Abu Talib pichoq suyakka qadalgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga borib, xotini ikkisiga Habashiston yeriga jo'nayotgan sahobalar bilan birga hijrat qilish uchun izn so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mahzun kayfiyatda noiloj ruxsat berdilar. Shundoq pokiza oliy janob kishilarning hech bir gunohsiz, faqatgina Robbim Allohdir deganlari uchun o'z diyorlaridan ajralayotgani, sho'x shodon bolalik yillari har lahzasi oltinga teng yoshlik davrlari o'tgan yerlardan judo bo'layotgani u zoti bobarakat uchun nihoyatda og'ir edi. Lekin ayni damda mushriklarning popugini pasaytirib, tanobini tortib qo'yadigan darajada quvvatga ega emas edilar. Ja'far ibn Abu Talib boshchiligidagi ilk muhojirlar Habashistonga kelib, Odil va Solih podshoh Najoshining mamlakatida qaror topishdi. Islomga kirganlardan beri endi birinchi marta tinchlik masalasini totishdi. Hech kimdan qarshilik ko'rmay, huzur halovat bilan ibodat qilib, tiptiniq musaffo osmon ostida osoyishta yashay boshlashdi. Ammo Quraysh kattakonlari musulmonlarning bir necha nafari Habashistonga borib, podshohning himoyasi ostida aqida erkinligiga erishib, dinlarida emin ekanligi haqidagi xabarni eshitar eshitmas darrov ularni o'ldirib tashlash yoki ulkan qamoqxonaga qaytarish rejasini tuzish uchun kengash chaqirishdi. Keling, yaxshisi gapni o'sha voqealarning bevosita guvohi bo'lgan Ummu Salamaga beraylik. Ummu Salama aytadi. Biz Habashistonda qo'shnilarga yo'lchigan edik. Dinimizda emin bo'lib, Parvardigorimiz Alloh taologa bexavotir ibodat qilardik. Buning uchun birov bizni qiynamas yoki haqoratlamas edi. Buni eshitgan Qurayshliklar kengashi o'zlarining eng ishongan ikki kishisini Amr ibn Os va Abdulloh ibn Abu Robi'ani Najoshiyning huzuriga elchi qilib yuborishdi. Qo'llariga Najoshi va uning atrofidagi rohiblari uchun Habashistonliklar juda ham yoqtiradigan Hijozda tayyorlangan sovg'a salomlarini tutqazib, rohiblarga atalgan hadiyalarni podshoh bilan suhbatlashishdan oldin topshirishni qattiq tayinlashdi. Quraysh elchilarining Habashistonga kelib qilgan birinchi ishlari rohiblar bilan uchrashuv bo'ldi. Ular har bir rohibga alohida sovg'a topshira turib, podshohingiz tasarrufidagi yerga qabilamizning ahmoq yoshlari makon qurishibdi. Ular ota-bobolarining dinidan qaytgan qavmining yuziga oyoq qo'ygan sobiylar, dindan qaytganlar. Biz ertaga podshoh bilan ular xususida gaplashib ko'rmoqchimiz. Agar xojangiz sizlarni kengashga chorlasa, qochoqlarni bizni qo'limizga topshirish maslahatini bering. dinlari haqida surishtirishga yo'l qo'ymang. Qavmdoshlari ularning diniy e'tiqodlarining yomonligini bilgani uchun ta'qib qilishyapti deng, deb iltimos qilishdi. Og'zi moylangan rohiblar rozi bo'lishdi. Amir va uning birodari esa Najoshi bizdan biron kishini chaqirib, so'zimizga quloq tutishi mumkinligini o'ylab, ichini ittirnayotgandek qattiq xavotirlanishardi. Ertasiga Quraysh elchilari Najoshiyga sovg'a salomlarini topshirishdi. Podshoh nodir tortiqlardan nihoyatda xursand bo'ldi. Uning xush kayfiyatidan foydalanib qolmoqchi bo'lgan elchilar shosha-pisha "Ahlo hazrat, yurtingizga bizning nodon yoshlarimiz qochib kelishibdi. Ular bizning dinimizdan chiqqan, sizning diningizga kirmagan, na sizga, na bizga ma'lum bo'lgan dinni paydo qilishgan, toki fitna fasod avj olib ketmasligi uchun yoshlarimizni qaytarib yuborishingizni so'rab, ularning otalari, amakalari, qarindosh urug'lari, qavmimiz oqsoqollari bizni huzuringizga jo'natishdi, deishdi. Najoshi rohiblarning ra'yini bilish uchun ularga savol nazari bilan boqdi. Ular bir-biriga gal bermay, albatta qaytarib yuboring, hazrat oliylari, qochoqlarning qanaqaligini qavmdoshlari yaxshi bilishadi. barcha kirdikorlardan xabardor, shuning uchun bizga ham kasofatlari urib ketmasdan turib, ularni elchilarning qo'liga topshirsangiz, xo'p, ma'qul ish bo'lardi, deb chug'urlashib ketishdi. Rohiblarning gapidan podshohning achchig'i chiqdi. "Yo'q", dedi keskin. "Xudo haqqi. To ularni chaqirib, ayblarini tekshirib ko'rmaguncha hech kimga topshirmayman. Agar mana ularning gapi rost bo'lsa, mayli shular aytgancha bo'la qolsin. Mabodo yolg'on gapirishgan bo'lsa, men ularni himoyamga olaman. Xohlagan yerlarda yashashlariga ijozat beraman. Najoshi bizni huzuriga chorlab odam yubordi. Podshoh bizdan dinimiz to'g'risida so'rashini bilib, yo'lga tushishdan oldin iymonimizni yashirmaslikka, bor gapni ochiq bayon qilishga kelishib oldik va buni Ja'far ibn Abu Talibga topshirdik. So'ng Najoshining qabuliga qarab jo'nadik. Podshohning o'ngi so'lini rohiblar egallab o'tirishardi. Barchalarining egnida taylason, ya'ni rohiblar kiyadigan uzun rido, boshlarida xoch surati tushirilgan bosh kiyim, oldilarida diniy kitoblari ochiq turardi. Amr ibn Os va Abdullah ibn Abu Robi'a ham shu yerda edi. Kutganimizdek, birinchi savol dinimiz to'g'risida bo'ldi sizlar qavmingizning dinini tark qilibsiz mening dinimga kirmabsiz boshqa bironta xalqning ham mavjud dinini qabul qilmay o'zingizcha yangi din paydo qilibsiz deb eshitaman so'radi Najoshi. Hammamizning nomimizdan Ja'far ibn Abu Talib oldinga chiqib javob berdi. Alo Hazrat, biz johil qavm edik. Sanamlarga ibodat qilardik. o'limtiklarni yerdik. Hech qanday buzuq ishdan orlanmasdik. Qarindoshchilik aloqalarini uzardik. Qo'shnichilik haqlariga rioya etmasdik. Kuchimiz yetgan odamning qonini so'rardik. Bu hol to Alloh nasl nasabi ma'lum, to'g'ri so'zligi, omonatdorligi va pokizaligi bilan oramizda mashhur bo'lgan kishini payg'ambar qilib yuborguncha davom etdi. O'zot bizlarni Allohni yakka bilishga yolg'iz ungagina ibodat qilishga o'zimiz va ota-bobolarimiz shu paytgacha Allohni qo'yib, sig'inib kelayotgan tosh va butlardan voz kechishga chaqirdi. U bizni rostgo'ylikka, omonatdorlikka, qarindosh urug' va qo'ni-qo'shnilar bilan xush muomala bo'lishlikka, harom ishlarga qo'l urmaslikka, qon to'kmaslikka o'rgatdi. Buzuqliklardan, yolg'on so'zlashdan, yetimlarning molini nohaq yeyishdan va pokiza ayollarni haqorat qilishdan qaytardi. Allohning yolg'iz o'zigagina ibodat qilib, unga aslo shirk keltirmaslikka, namozni to'la-to'kis o'qishga, sadaqotlar berishga buyurdi. Biz uni haq payg'ambar ekanini tasdiqlab, iymon keltirdik. Alloh tomonidan buyurilgan ishlarda unga ergashdik. Halol deganini halol deb, harom deganini harom deb qabul qildik. Shuning uchun janob oliylari qavmimizning bizga nisbatan adovati kuchaydi. Dinimizdan voz kechib, butlar ibodatiga qaytishimizni talab qilib, ko'p aziyat va azorlar berishdi. Zulm va bedodlik, tazyiq nihoyatda avj olib, jonimiz hiqildoqqa kelgach, sizning yurtingizga hijrat qildik. Sizni boshqalardan afzal bilib, panohingizga qochib keldik va hamon himoyangiz ostida ham zulm ko'rmaymiz deb umid qilamiz. Najoshi Jafardan so'radi: Sen payg'ambaringiz Alloh tomonidan keltirgan biror narsani o'qib bera olasanmi? Ha, dedi Ja'far va Maryam surasini o'qiy boshladi. Kaf ha ya ayn ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا qof ha ya ayn sod ey muhammad alayhissalom ushbu qissa parvardigoringiz o'z bandasi zakariyoga qilgan marhamatining zikri qissasidir eslang u parvardigoriga xufyona duo iltijo qilib degan edi parvardigorim dar haqiqat mening suyaklarim mo'rtlashdi keksalikdan sochim oqardi parvardigorim men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Sura o'rtalariga yetganda Najoshining ko'zidan bir necha tomchi yosh sizib chiqib, soqoliga oqib tushdi. Allohning kalomini eshitgan atrofdagi rohiblar ham o'zlarini tutolmay yig'lashdi. Shunda podshoh bizga qarata xitob qildi. sizning payg'ambaringiz keltirgan din va Iso olib kelgan ta'limot bir manbadan nur emganligi aniq. So'ng Amr va uning sherigiga sizlar ketaveringlar. Xudo haqqi, men himoyamdagi kishilarning birontasini ham sizning qo'lingizga topshirib qo'ymayman, dedi. Najoshining qabulidan chiqqanimizda Amr jo'rtdagi bizga ham hamtovog'iga dedi. Allohga qasamki, ertaga podshohga bular haqida shunday xabarni yetkazamanki, uning qalbi nafratga to'lib, pushti panohlikdan bu bedavolarni ko'rishga ko'zi otishga o'qi yo'q dushmanga aylanadi va o'zi ularni mamlakatidan dumini tukib yuboradi. Abdulloh ibn Robiya uni xavrdan tushirmoqchi bo'ldi. Bu fikringdan qayt Amir, ular boshqa dinga kirgan bo'lsalar ham qavmdoshlaring. Amir uning so'zini bo'ldi. Qo'ysangchi shu gapingni. Xudo haqqi, men bularning ko'zlarini ochib qo'yaman. Ularning Maryam o'g'li Isoni oddiy banda deyishlarini podshohga yetkazsam, ana unda tomoshani ko'raver. Ertasi kuni Amir Najoshining oldiga kirib, Janob oliylar, siz boshpana berib himoyangizga olgan odamlar Maryam o'g'li Iso haqida juda boshqacha gaplarni gapirishadi. Ishonmasangiz, ularni chaqirtirib surishtirib ko'rishingiz mumkin. dedi ummu salama aytadi podshoh bizni imtihon qilish uchun chaqirtirayotganini eshitib qattiq tashvishga tushdik Najoshi bizdan maryam o'g'li iso haqida so'rab qolsa nima deymiz bir oz maslahatlashgach bir to'xtamga keldik iso haqida faqat Alloh aytgan so'zlarni aytamiz payg'ambarimiz keltirgan xabarlarni o'z o'zida yetkazamiz keyin nima bo'lsa bo'lar. Bu safar ham podshoh bilan gaplashishni Ja'far ibn Abu Talibga topshirib, saroyga yo'l oldik. Qabulgohda rohiblar tunov kungiday holatlarida o'tirishar, Amr ibn Os ham, uning sherigi ham shu yerda hozir nozir edilar. Biz hali nafasimizni rostlab ulgurmasimizdan Amr siz Maryam o'g'li Iso haqida nima deysiz? deb savol tashladi. Ja'far ibn Abu Talib javob berdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam nima desalar, biz ham shuni deymiz. Payg'ambaringiz nima deydi? so'radi Najoshi. U kishi aytdilarki, Iso Masih Allohning bandasi va rasuli. Uning Bokira Maryamga yetkazgan so'zi hamda uning tomonidan bo'lgan ruh sohibidir. Bu javobni eshitgan Najoshi tizzasiga urib o'rnidan turdi-da, Xudo haqqi, Maryam o'g'li Iso sizning payg'ambaringiz aytganidan qilcha ham boshqacha emas, dedi. Ochiqchasiga e'tiroz bildirishga jur'at eta olmagan rohiblar norozilarcha shivirlashga tushdi. "Bas qiling", dedi podshoh buyruq ohangida. So'ng bizga qarab ko'nglimizni tog'dek ko'taradigan so'zlarni aytdi. Sizlar bo'shsiz, ketaverishingiz mumkin. Sizga zo'ravonlik qiladigan, azor yetkazadiganlar bilan o'zim gaplashaman. Xudo haqqi, modomiki men tirik ekanman, sizlarning birontangizni chertishlariga ham yo'l qo'ymayman. Hatto evaziga tillodan tog' va'da qilsalar ham. Keyin yana rohiblarga yuzlandi. Anavi elchilarning sovg'alarini qaytarib bering. Olsinlar u daf bo'lsin. Ikki ham tovoq saroydan hafsalasi pir bo'lib suvga tushgan mushukday bo'shashib chiqib ketishdi. Biz esa Najoshi adolati ostida osoyishta yashay boshladik. Ja'far ibn Abu Talib xotini bilan hayotining 10 yilini sokin Habashiston diyorida o'tkazdi. Hijratning 7-yilida bu yurtni tark etib, bir guruh musulmonlar bilan birgalikda Madinaga ravona bo'ldi. Ular shaharga yetganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam endigina Haybar g'azotidan kelib turgan edilar. O'zot Ja'farni ko'rib nihoyatda xursand bo'ldilar. Hatto bilmadim, qay biriga ko'proq quvonay, Haybar g'alabasigami yoki Ja'farning tashrifigami dedilar. Ja'farning kelganini ko'rgan musulmonlarning, ayniqsa kambag'allarning quvonchi cheksiz edi. Chunki u zaif va faqrlarga mushfiqu mehribon edi. Hatto Abul Masakin miskinlar otasi degan laqabi ham bor edi. Abu Hurayra rivoyat qiladi. Biz miskinlar uchun eng yaxshi odam Ja'far ibn Abu Talib edi. U ko'pincha bizlarni uyiga olib ketar, bor taomini oldimizga to'kib tashlardi. Dasturxonda hech narsa qolmagach, quruq yog' idishini keltirardi. Biz uni sindirib, yog' yuqini yalab yulqab qo'yardik. Ja'far ibn Abu Talib Madinada uzoq turmadi. 8-hijriy sananing boshida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Shom diyorida qaror topgan Rum lashkariga qarshi jihodga askar to'pladilar. Qo'shinga Zayd ibn Xorisani sarkarda qilib sayladilar. Agar Zayd halok bo'lsa yoki jarohatlansa, o'rniga Ja'far ibn Abu Talib sarkarda bo'lar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safar oldidan. Mabodo Ja'far qatl qilinsa yoinki og'ir yaralansa, qo'mondonlik Abdullah ibn Ravohiga o'tur. Agar unga ham biron korxol ro'y bersa, musulmonlar o'zlariga lashkar boshi saylab olurlar. Musulmonlar hali Shomga yetmaslaridan Urdundagi Mo'ta qishlog'ida g'animlarga yuriqishdi. rumlik askarlarning soni 100 mingta bo'lib, ularga Lahm, Juzom, Quzoa va arablarning nasroniy diniga e'tiqod qiluvchi boshqa qabilalardan tashkil topgan yana 100 minglik lashkar qo'shilgan edi. Musulmon mujohidlarning soni esa bor yo'g'i 3 ming edi. Ikki lashkar to'qnashib, jang endi boshlangan paytdayoq Zayd ko'kragidan yaralanib shahodat topdi. Uning suvorisiz qolgan samani dushmanlar qo'liga o'lja bo'lib tushmasligi uchun Ja'far otning oyog'ini qilich bilan chopib tashladi. So'ng bayroqni baland ko'tardi-da, o'zini rumliklar safiga urdi. Musulmonlarning ruhini ko'tarish uchun qichqirib she'r o'qirdi. Jannat ajib yuksakdir, nasib etgan insonga sharobi jon rohati, boldek shirin makonga, irqi o'zgarumliklar rumliklar shum niyatli yomonga, do'zax qari lang ochiq, dinni inkor etganga, mard bo'lsang gar biz tayyor, tushkun qani maydonga. Nogahon tushgan qilich zarbasi dushmanlar qurshovida javlon urayotgan Ja'farning o'ng qo'lini kesib tashladi. U darhol tug'ini chap qo'liga oldi. Yana bir zarba uning chap panjasini uzib yubordi. Chekinishni xayoliga ham keltirmagan mujohid bayroqni tirsagi bilan ko'ksiga bosdi. 3-zarbadan so'ng Ja'far shahid bo'ldi. Undan tug'ni qabul qilib olgan Abdulloh ibn Ravoha ham urusha-urusha oxiri shahid bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakivachchasi Ja'far ibn Abu Talibning ahli oilasidan xabar olgani jo'natdilar. Asmo jangdan qaytadigan erini kutib olishga hozirlik ko'rib qo'ygandi. Xamirlar qorilgan, bolalar cho'miltirilgan, yasantirilgan, xushbo'yliklar sepilgan, hammayoq pokiza. Asmo rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biznikiga kelganlarida yuzlardan qayg'u asarini sezdim. Birdaniga ko'nglimga g'ulg'ula tushdi. Lekin Ja'far haqida so'rashga jur'at eta olmadim. Mudhish xabarni eshitsam, ko'tarolmaymanmi deb qo'rqdim. U kishi Ja'farning farzandlari qani deb so'radilar. Men bolalarini chaqirdim. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rib, nihoyatda quvonib ketishdi. Chopib kelib, bo'yinlarga osilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni galmagaldan quchoqlab o'par, boshlarini silar, ko'zlari esa jiqqa yoshga to'laydi. Men chidab tura olmadim. Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin. Nega yig'layapsiz? Jafar haqida biron yomon xabar keldimi? dedim. U kishi: "Ha, u bugun shahid bo'ldi dedilar onalarining piqillab yig'lab yuborganini ko'rgan go'daklarning dami ichiga tushib ketdi yuzlaridagi tabassum bir zumda yo'qolib hammalari turgan joylarida qotib qolishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rnlaridan turdilar qo'llari bilan ko'z yoshlarini artib parvardigoro jafarning bolalarini zoyi qilma uning oilasiga o'zing murabbiy bo'l deb duo qildilar so'ng men Ja'farni jannatda ko'rdim uning ikkita qanoti bor edi old tarafidagi patlari qip-qizil qonga bo'yalgan edi dedilar Endigi navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars ayollar soni ko'p bo'lgan vaqtda odatda janglarda ishtirok etadigan ba'zi bir xavfli ishlarni bajaruvchi kishilar erkaklar bo'lganligi uchun bunday vasiyatlarda ayollar soni ko'p bo'lganda bular nima narsa bilan hal qilishmoqchi bo'lishadi ularning choralari uchta narsadan tashqari bo'lishligi mumkin emas birinchi ularning yechimlari shu bo'lishligi mumkinki har bir turmush qilishlikka salohiyatli kishi o'zi turmush qilishlikka salohiyatli bo'lgan ayolni bitta uyga turmush qiladida qolgani nima bo'lib yotsa yotaveradi deb tashlab qo'yadi yoyinki ikkinchi yechimi bittaga turmush qiladida qolgan ayollarning fisqi fujur fohisha yo'llari bilan yuraveradi deyishadi uchinchi yechim turmush qilishlikka salohiyatli bo'lgan kishilar bittaga turmush qiladida va undan boshqalarga ham turmush qilishlikka ruxsat beriladi deyiladi shanba shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar ya'ni mana bu Xandaq g'azvasidagi bo'layotgan silsila-silsila voqealar mu'minlar qattiq sinovda bo'lishdi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bab barobar ishlashdi. Munofiqlar Xandaq qovlashga ishtirok qilishmadi. Tashqarida turib, masxara qilib o'tirishdi. Bular botil deb bilar Agar bu haq payg'ambar bo'lganda o'zini himoya qilish uchun handaq ko'larmidi deb nima qilishardi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishi bilan bab barobar terga botib ishlayotgan musulmonlar ustidan kulishardi. Va yuqoridagi so'zni aytishgandiki, buni bizga bergan hozirgacha va'dasi hammasi puch yolg'on ekan deyshganlar. Bu munofiqlarni qilgan jinoyatlardan bittasi edi. Yuqoridagi Alloh va uning rasuliga aytgan so'zlari edi jur'at qilib ikkinchi ishlari nima edi? Musulmonlarning safini kamaytirishligi. Shuncha lashkarga toqatingni yetadi urishgan sizlarni. Uyingizga qaytib ketinglar deyshkan. yakshanba Jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni son qilingan ko'p sonli Xoh uning zoti, ismlari, sifatlari yo fe'llarda bo'lsin. Hech bir narsa u zotga aslo o'xshamaydi. Chunki u zotning barcha ismlari go'zal, sifatlarining barchasi kamol va ulug' sifatlardir. Fe'llari esa o'lkan mavjudot mahluqotlarni sheriksiz paydo qilguvchi fe'llardir. Xulosa qilib aytganda, har taraflama ham teng bo'la oladigan biror narsa yo'q. Bu narsalar fors madaniyatining qanchalik hashamat va dabdabalarga erishgan bo'lganini ko'rsatadi. Rom imperiyasi va uning atrofidagi shaharlarda Shom ana shunday holatda bo'lgan. Bu ikki imperiya va madaniyat Fors va Rum madaniyat maydonida hashamat va dabdabaning garov otlari singari bo'lganlar. Imperatorlar va ularning Shomdagi armiyalari yu noiblari juda ham dabdabaga berilgan bo'lishgan. Bir vaqtlar bizni ham shunda buyruq bilan amirimiz Muhammad Tohir Faruq Zurmat mintaqasiga Paktiya viloyatiga yo'natilgandik. Shu mintaqalarga borgandan keyin bizga ma'lum bo'ldiki, jang qilishni o'zi juda qiyin bo'lib qoldi. Jang maydonlarini topib, yuzma-yuz bo'lib dushmanga urushish yoqda tursin, dushmanga yetib borishni o'ziga qo'ymayapti. Ya'ni shuning uchun jihod degani bunday oson narsa emas ekanki, jang boramiz, urushamiz va shahid bo'lamiz, ketaveramiz degani. dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p qorlanding, uyg'on endi ey musulmon islom chegaralari rumliklarga hadaf bo'lib qoldi hattoki 243-yil hijriyda rumliklar Jazoir tomonidan islom chegaralariga hujum qilib, Shamshot degan shaharga yetib keldi va ba'zi islomiy shaharlar Misol uchun Ahmad Diyar Bakar shu mintaqalarga ham yetib keldi va 245-hijriyda Shom chegaralar tomonidan Antokiyaga yetib keldi. Va Rumliklar tomonga jo'natilgan ikkita qo'mondonlar Ali bin Yahya Armini va Umar bin Abdullah Aqta bularning hujumlari ham foyda bermay qoldi va bular ikkilasi Rumliklarga qarshi jihodda shahid bo'ldilar. Xullas bu futuhatda zaiflik mavzusi edi, lekin bu yerda 3 ta muhim jangi va jihodiy amaliyotlarni aytmasdan o'tib ketsak noinsoflik bo'ladi. seshanba taqvoing qaydadir iymoning qayda Qilmisdan qo'rqitgan haybating qayda? Ular Marv va Nishopur shaharlarini yakson etganlardan so'ng birorta shaharga omonlik bermadilar. Erkaklarni o'ldirdilar, ayollarni qul qildilar va barcha shaharlarni xonavayron qilib o't qo'ydilar. Bu shaharning amiri Malik xon bir qism qo'shini bilan jang bo'layotgan joydan uzoqroqdagi Afg'onistonning janubida joylashgan G'azni shahriga qochib ketdi. Mana shunday o'sha paytdagi amirlar, boshliqlar xalqi xavf xatariga tushib qolgan vaqtda o'z xalqini tashlab, o'zlari qochib qutular edilar. Ibn al-Asir rahimahullohning fikriga ko'ra, To'lixon Hirotni 10 kun qamal qildi. So'ngra shahar xalqi undan omonlik so'radi. U har doimgidek dastlab omonlik berib, so'ng ahdiga vafo qilmadi. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis. Bu amallarni unga xolis bo'lgan holda ado etish dinni barpo qilish bandalariga tushirgan va o'zi bilan ular orasida sabab qilgan arkon, ya'ni uning dini va kitobini mahkam ushlash, shu narsa ustida jamlanish, shu holatda to o'lim kelguncha davom etish bilan bo'ladi. Yana Alloh tabaraka va taolo bandalariga bu ne'mat kelmasdan avval qanday holatda bo'lganlarini eslatmoqda. Ular tarqoq va bir-birlariga dushman edilar. Alloh taolo ularni bu din bilan jam qildi. Qalblarini birlashtirdi va o'zlarini birodarlarga aylantirdi. Ular olov jarayoqasida edilar. Alloh ularni baxtsizlikdan qutqardi. Holbuki ular o'zlarining kufrlari sabab halokat yoqasida edilar. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli jinlar olami insoniyat olami va arshni ko'tarib turguvchi maloyikalar olami hammasi o'limga mahkumdir yakkayu yagona qahhor zotgina doimiy qolguvchidir Shuning uchun ham u zot avvalgi bo'lganidek, oxirgi hamdir. Chunki o'lmasdan hech kim qolmas. Hamma o'lib bo'lgach, Alloh subhanahu va taolo qiyomatni qoyim qiladi. Aqliy xususiyati buzilganidan aniq ravshan ko'rinib turgan haqiqatlarni bo'lishi mumkin emas deb turadigan tafakkuri ishdan chiqqani uchun aniq haqiqat uning uchun nazariy yoki aksincha ko'rinib qat'iylik bor narsada shubha qiladigan va shubha bor narsada ishonadigan zavqi buzilgani sabab achchiqni shirin hissiyoti buzilganidan zolim dushmanni yomon ko'rmaydigan va sadoqatli do'stni sevmaydigan bo'lib qolgan teskari insonlarni ko'rdilar. Va yana bir eng ajiblisi bular Chechenistonda bo'lganda Akuka ikkalasi fidoilik qilib, o'sha 2002-yillarda katta bir fidoilik bo'ldi. 5 ta KAMAZda Rossiya askarlarini qarorgohiga amaliyot qilindi. KAMAZlarda fidoilik qilindi. Shu 2 ikkita KAMAZda shu ikkita akuka fidoilik qilgan. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا Juma ajoyib bir kun va ajoyib bir dam. Juma kunining ham o'ziga yarasha kayfiyati bor. Aka, nima dedingiz? Oldingi jumada O'zbekistondagi ko'pgina musulmonlarning hidoyatlariga sabab bo'lgan juma ma'ruzalari haqida birodarlarimiz gapirishgan edi. Haqiqatan jumani islom uyg'onishi uchun ta'siri ko'p bo'lgan. Faqat hijrat va jihoddan boshqa hamma gaplar aytib o'tilgan. Siz hijratimizning avvalida jumalar qanday bo'lganligi to'g'risida so'ramaysizmi? To'g'ri aytasiz. Sizning hijratingizga ham 14 yil bo'lay deb qolibdi. Hijratning avvalida jumalar qanday bo'lgan Abdushkur aka? Tojikistondalik paytimizda shu xalqning mahalliy masjidlariga borib turar edik. Ba'zi markazda jabhamizda ham juma o'qilardi. Keyin Afg'onistonga o'tgan paytimizda islomiy hukumat barpo qilib bo'lingan hammamiz amn va omonlikda shaharlardagi katta juma masjidlariga qatnar edik. Hatto 5 vaqt namozga, agar uyda bo'lsak masjidda, markaz yo ishxonada bo'lsak masjidcha qilib qo'yilgan xonalarimizda jamoat bo'lib namoz o'qir edik. Mashaalloh, zo'rku. Undan oldinroq men Qobulga ko'chib borishimdan avval Mozori Sharif shahridagi muhojirlar mintaqasida ham xos masjidimiz bo'lar edi. Ana shu yerda hamma birodarlar 5 vaqt namozni o'zimizning mahalliy masjidlarimizda o'qir edik va hatto juma namozi ham mana shu yerda o'qilar edi. Xo'p, xo'p. Jumani ahli ilm birodarlarimiz o'qib berar edi. Ba'zi paytda esa Tohir aka ham kelib turar edi. Birodarlarning jamlanganini ko'rib, amirimiz ham ilhomlanib, rosa ta'sirli ma'ruzalar qilar edilar. Hozir ana shu jumalardan biridagi xutbaga quloq tutsak, Kimki Allah nozil qilgan kitob bilan hukm qilmas ekan, ular kofirlardir deb Alloh taolo ularni kufrlarni bizlarga ma'lum qildi. yoki boshqa oyat bilan Alloh subhanahu va taolo "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humuz zolimun" dedi. Kimki Alloh nozil qilgan kitob bilan hukm qilmaydigan bo'lsa, ular zolimlardir dedi Alloh taolo. "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul fasiqun." Kimki Allah hukm qilgan kitob bilan, Allah nozil qilgan kitob bilan hukm qilmaydigan bo'lsa, ana o'shalar fosiqlardir dedi Alloh taolo. Bu bilan Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni Robbilarining kitoblari bilan hukm qilishlikka buyurdi birodarlar. Biz agar mu'minlikni da'vo qilar ekanmiz, kufr va zulm va fusqdan agar o'zimizni bari deb biladigan bo'lsak, Biz mana shu kitob bilan, Qur'on bilan hukm qilishlikka berildik birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bu Qur'onni insonlarning o'rtasida hukm qilishlik uchun yubordi va mana bu hokimiyat haqqi Allohning haqqi ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham hadislarda ma'lum qildilar. Birodarlar, agar biz mana shu Qur'onning hokimiyati uchun kurashayotgan ekanmiz, bar bu hokimiyat qalblarimizda o'rnash kerak. Bu hokimiyat bizlarning jasadimizda mujassamlash kerak. Bu bizlarning mücassamlaş mujassamlash kerak. Shundagina biz yer yuziga bu hokimiyatni o'rnata olamiz, birodarlar. Chunki bu hokimiyat qalbda o'rnashmas agar biz o'zimiz o Qur'onga amal qilmas ekanmiz, Bizlarni Robbil alamin ahli kitoblarning mazammat qilgan singarin atamurunan nasa bil birri va tansawna anfusakum. Ey ahli kitoblar, odamlarni yaxshilikka buyurasizlar u o'zingizni nafsingizni unutib qo'yasizlarmi degan ahli kitoblarning sifati bizlarda topilib qoladi birodarlar. Shuning uchun bashariyatga Qur'onni hokimatini o'rnataman degan har bittamiz Hah u mas'ul bo'lsin, ha oddiy mujohid bo'lsin, hayotida mana bu Qur'onni hokimiyatini o'rnatish kerak. O'rnatilgandagina Alloh taolo bu hokimiyatni yer yuziga o'rnatishlik haqqini bizlarga beradi. Bo'lmasam o'tgan ummatlarni singarin rasva bo'lib yer yuzida darbadar bo'lib yurishlikdan o'zimiz Alloh taoladan panoh so'rashimiz kerak, birodarlar. Shuning uchun Robbil alamin bizlarga Qur'on bilan hukm qilishlikni nasib etsin va bu da'volarimizni amalan qilishlikni Alloh taolo nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo yer yuzida Qur'on bilan hukm qilmayotgan kofir va zolim fosiqlarning mag'lubiyatini nasib etsin. Ularning hokimiyatlarini yer bilan yakson qilsin va ularning o'rniga Robbil alaminning hokimiyati o'rnashini Alloh taolo nasib etsin. Amin. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين Shu desangiz, Sayful Islom ana shunday jumalarni biri mujohidlar qalbida ancha o'chmas iz qoldirdi. Nima sabab bo'lib deysiz? Qo'mondon Jumaboy aka ham kelgan edilar. qalblarimiz bilan inshaalloh. U kishi turib birodarlardan rizo rozilik so'ragandilar. Hamma yoq yig'i sig'iga to'lib ketdi. Da'vat qilganman, tabliğ qilganman. Shuning uchun birodarlar sizlardan men iltimosim shuki, ya'ni hukumatdan demaylar, Inshaalloh agar birovlar bironta qaylarga qattiq gapirgan bo'lsam, yoki mana shunday qodirboshlarniki ba'zi bir odamlarni maqsad zulm qilgan bo'lsa man bilmagan bo'lsam kelib mana shu haqda masalan sizlarni oldinglarda va'da beramanki shu birodarimizga maqsad farzand aka bilan biz birodar bo'lganmiz shu birodarimizga inshaalloh shu haqni beramanki qasd bilan kelib da'vo qiladigan bo'lsangiz inshaalloh haqqinglar bor maqsad oxiratga qolib ketmasin dunyoda agar zulm degan bo'lsam, ya'ni talab qo'nilmaydi. Alloh xolos. Qasrlar qabul bo'lmaydi, inshaalloh boshqa gapman yo'q, Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh qiyomatda qolib ketmasin deb ya'ni aytib qo'ydi. Assalomu alaykum. Alloh rozi O'shanda ham qalblar ancha bo'shab turgan payt edi. Ya Robbi, alhamdulillah, yandoriy, yandoriy, yandoriy, yandoriy, yandoriy, yandoriy, yandoriy, yandoriy, yandoriy, Ya Rabbi lekal hamd. Aziz birodarlar, birodarimiz Umumul Jumaboyni aytgan so'zi şeriatın so'zi bu. Biz sakkiz yildan boz bu birodarimiz bilan birbirimizge ahd berganmiz. Ki hakim hokim qilamiz Ve yüzler, yuzlab o'zimizni yaxshi ko'rgan birodarlarni shu maqsadda qo'ldan berganmiz. akamizdan suyumliroq bo'lgan farzandlarimizdan suyumliroq bo'lgan mujohid birodarlarimizni shu orzuda biz qo'ldan berganmiz ki hammamiz shariatga taslim bo'ladi albatta bu birodarimiz talab qilgan narsa shariatni talabi men bir narsani suhbatimdan aytdim agar meni haqqim ham kimlarda qolgan bo'lsa u haqlar olinishi kerak qiyomatda bizni toqatimiz yo'q Chunki oddiy bir g'iybat to'g'risida Abdulloh ibn Muborak aytgan ekanlar. G'iybat bilasizlarki, bir birodarni fitriy tug'ma aybini aytishlikni g'iybat deyiladi. Agar shuni eshitib qolsa xafa bo'ladi. Burni qishiq ekan, qulog'i qishiq ekan yo qulog'i kar ekan. Shu kishi aytgan ekanlar, men agar hech ilojini topolmasdan g'iybat qilishni xohlasam, onamni g'iybat qilardim degan ekanlar. Onamni g'iybat qilishlikdan aniq bilardimki, meni savoblarim onamga o'tadi, onamni gunohlari menga o'tishini bilganligimdan onamni g'iybat qilgan bo'lardim agar g'iybat qilishni xohlaganimda degan ekan. Ya'ni bu masala inshaalloh bu harakatda asosiy qonun hisoblangan narsa shariatga hammamiz taslimmiz, hammamiz itoat qilamiz. Biz bu yo'lni basirat bilan ochiq ko'z, qalb bilan ko'rib tanlaganmiz. Shuning uchun biz Alloh taolodan xiyonatdan panoh so'raymiz. Va inshaalloh biz Haydi o'tdik birodarlar, ana shu katta ma'rakalarga kirishdan oldin qalblarimizni tozalab olishimiz kerak. Katta ma'rakalarga kirib islom davlatini qurib, vatandagi yuz minglab musulmonlarni bag'riga malham bo'lishdan oldin o'zimiz oramizni pakla olishimiz kerak. Bu ishlarni hammasiga bitta maqsadda karatılıyor. Bu ham bo'lsa isloh qilishlik. Chunki men o'tgan suhbatlarimda aytib o'tdim. Birodarimiz Shayx Abu Walidni soliha qizlari Payg'ambar alayhisolamni tushlarda ko'rgan vaqtlarida Payg'ambar alayhisolam siz va bizni jamoatimizni solih jamoat degandir birodarlar. Bu solih jamoat bo'lishligiga men ishonaman inshaalloh. Chunki ko'p tushlar ko'ringan Payg'ambar alayhisolam bashoratlari bor. Inshaalloh bu narsalar biz aqidamizni o'zgarganligiga bir alomat emas. Agar bir kishi bir kishiga zulm qilib qo'ygan bo'lsa, bir kishi bir kishining haqqini olib qo'ygan bo'lsa, Bu mana shu musulmon kishilikda topiladigan kamchilik xato deb bilinglar birodarlar. Bir birodaringlarni bir qilgan xato kamchiligi uchun yoki musulmon bo'lib turib bir zulm qilib qo'ygan bo'lsa ham buni kofirni yomon ko'rganda ko'rib qolmanglar. Shuning uchun sizlardan talabim birodarlar, o'zingizni oranada o'zina bir-biringizdan haqingni olmanglar. Biz biz o'rtaga qo'ymasdan, chunki jamoatda unda ma'nosi qolmaydi. kim kuchga yetgan bo'lsa, qudratga yetgan bo'lsa, o'zini uchun olayotgan bo'lsa, bu shariat qonuni emas, balki balki bu hayvonlarning o'rmondagi qonuni bo'ldi. Shuning uchun biz borimiz shu yerda, birodarimiz ayniki qo'mondan Jumaboyev bizga ishondi shu omonatdagi shu omonatga xiyonat qilmaymiz. Sizlar bizga ishoninglar, inshaalloh bu omonatga xiyonat qilmaymiz inshaalloh. Chunki biz bunga buyurilganmiz. Inshaalloh Alloh taolo hammamizni gunohlarimizni kechirsin. Chunki biz hammamiz gunohkormiz, birodarlar. Biror kishi o'zini poklab olmaydi. balki pokman hech gunohim yo'qdir. Chunki payg'ambar alayhisolam aytdilarki, har bir banda xatokor dedilar. Xatokorlarni eng yaxshisi tavba qilguvchilar dedilar. Biz tavba qilamiz. Mana men o'tgan suhbatlarimda bittasini aytib o'tdim hadisniki. Birodarlar, iymon kufr davridagi gunohlarni kechiradi. Hijrat hijrat davrigacha bo'lgan gunohlarni kechiradi. Bizning asosiy hijratimiz endi Afg'onistonga boshlandi, birodarlar. Alloh taolo avvalambor o'zidan so'raymiz, kechirsin. Birodarlarimizni haqqi qolgan bo'lsa, men ularga aytmayman, kechirib olinglar birodarlar bir-biringizni deb. Chunki meni haqqim yo'q unga. Chunki men harakatda amiriman. Men adolat qilishligim farz menga. Shuning uchun hatto bir birodarimga ki sen birodaringni kechirib olgin deb. Agar u da'vo qilib keladigan bo'lsa, men uni inshaalloh Allohdan qo'rqgan holatda shar'iy haqqini inshaalloh beraman. Bizga ham bugungacha sizlar guvoh bo'linglarki, ko'p birodarlar bilmasdan itoatsizlik qilib qo'yishgan. Chunki bizni ularning ustida shar'iy haqqimiz bor edi itoat qilishliklari. Sizlar guvoh bo'linglarki, bu zulm edi aslan bizga. Lekin biz shuni ham kechirib yuboryapmiz, ammo birodarlar. Lekin bizga ham Allohning rahmati bo'lishini xohlaymiz. Shuning uchun men shaxsan o'zim sizlarga aytamanki, hamma birodarlardan bu jamoatdan men roziman birodarlar. Chunki bu jamoatning qo'mondori bo'lsin, mas'ullari bo'lsin, hammasi Qalalloh va qala rasul deganni bo'yinga egadigan jamoat. Allohga hamd ki shunaqa taqvodir jamoatga bizni amir qilib qo'yibdi birodarlar. Shuning uchun men sizlardan rozi bo'l birodarlar. Shuning uchun inshaalloh duo qilaylikki Alloh taolo hammamizni qalblarimizni ulfat qilsin. Amin. Alloh taolo bizlarni oxiratda dunyoda qilib qo'ygan kamchiliklarimiz bilan qattiq siquvga olmasin. Chunki qattiq siquvga oladigan bo'lsa, birodarlar, birontamizni toqatimiz yetmaydi siquvlarga. Allah subhanahu wa ta'ala amallarimizni o'zi haq yo'lda sog'ib qilamiz. Undan so'ng Qobul shahridagi muhojirlar markazida ham juma o'qiladigan kattaroq masjid qilindi. Endi iymonlashuv uchun anjumanlar qilishga ham hojat qolmadi. Chunki har haftada jamoat jamlanadigan tayyor masjid va minbar bor edi. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. va inshaalloh bugungi juma namozini o'qishlikni alloh taolo tavfiqini bergan ekan buning uchun alloh taologa hamdlar bo'lsin va barcha islom ummatini mustadaflarga alloh taolo najot bersin islom ummatini barcha majruhlariga marizlariga kasalmand ojiz notavonlarga alloh taolo o'zi shifoi komil bersin inshaalloh bugun ham robbimizni kalomini o'rganishlik bilan iymonlashgan bo'lamiz biz o'tgan jumada va'da qilgan edikki mumtahana surasini kelgan joydan Ammo u yerda ko'p turmadik, chunki islomiy amirligimizni oxirgi faoliyatlarini qilayotgan davr edi. Tarix yoz qalamim, siyoh bilan qon bilan Ha, ajib davrlarni ko'rish bizga nasib qilmagan ekan. Ayniqsa shar'iy hukumatni, shar'iy hukm ijrolarini aytmaysizmi? Inshaalloh keyingi safar men sizga Islomiy amirligimiz qulashiga dalolat qilgan shahid qo'mondon Jumaboy akaning ko'rgan qiziq tushini eshittiraman. Inshaalloh Keling bo'lmasa dasturimizni kelgan joydan davom ettirsak. Ko'kda mag'rur kezarlar, qalamdan xos sizlar. Sen yozmasang yozarlar, seni qora nom bilan. Sen yozmasang yozarlar, seni qora nom bilan. Hoca assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. hoji aka saudiyadagi faoliyatingiz haqida qisqacha aytib bera olasizmi tinglovchilarimizga u yerdagi o'sha holatlar e, saudiyani olib borayotgan hozirgi kundagi siyosati bo'lsin yoki musulmonlarning hozirgi holatlari bo'lsin yaxshi inshaalloh alhamdulillah vassalotu vassalom ala rasululloh va ala alihi va savol ikki jonibdan iborat bo'lgani uchun e, ikkalasiga alohida alohida javob beraman inshaalloh birinchisi e, faoliyat haqida gapirdingiz ikkinchisi o'sha yerdagi musulmonlar yoki saudiyani umumiy holati haqida bo'lsa birinchisi o'sha faoliyatga keladigan bo'lsak endi alohida masala e, ancha gapirib berish kerak chunki tohir aka bilan rahimaulloh bilan shu ko'rishib o'sha yerda jihodiy faoliyatga bir e, maslahatlar bo'lgandan keyin shu orada ikki marta kelib ketdilar saudiyaga u kishi bilan bo'lgan uchrashuvlar u kishi tanishtirgan odamlar undan keyingi bo'lgan aloqalar mana ikki ming oltinchi yilgacha ya'ni e, to'qson yettinchi yildan ikki ming oltinchi yilgacha bo'lgan E, to'qqiz yillik tarix bu albatta bir to'qqiz daqiqada aytib berolmayman va bo'lib ikkinchi savolingiz bor saudiya umumiy nimasi xulosa qilib aytganimda shu to'qqiz yil mobaynida saudiyada ko'rgan kechirganlarim asosan shu harakat bilan aloqali bo'lgan birodarlar bilan uchrashuvlar bu ham ikki yil mobaynida tohiraga kelib ketgan to'qson to'qson sakkizinchi yillardagi nimalar ba'zi qiziqarli gaplar savollar nimalar bo'lishi mumkin nima deydi hoji aka gapingizni bo'ldim ungacha sizda jihodiy tushuncha bo'lgan edimi yoki tohir aka orqali tohir aka sabab bo'lganmi sizda jihodiy tushuncha paydo bo'lishiga jihodiy tushuncha deganda agar jihodiy umumiy ma'no bo'ladigan bo'lsa albatta alhamdulillah shu yoshligimizdan hujralarda o'qib ulamolardan ustozlardan dars olganimiz uchun islomdagi jihod ma'nosi hop e, busiz xalifa tiklanmaslik haqidagi tushunchalar albatta yoshlikdan bizda shakllangan lekin jihodiy faoliyat deydigan bo'lsa jihodiy faoliyatga tohir akani turkiyada bo'lgan da'vati sababli boshlangan shuning uchun e, u kishini man shu faoliyatdagi ustoz deb bilaman albatta saudiyada o'qiganimizda ham jihod boblari o'qitiladi yoki undan oldingi o'qigan ta'limlarimizdan jihod boblari bor faqat uni voqea tadbiqidagi musulmonlar o'rtasidagi ixtilof hozir ketyapgan albatta bu ixtilof e, birinchi rus mag'lubiyati va ikkinchisi eh, hozir ma'lumot mag'lubiyati bilan bu ixtiloflar ancha barham topib qoldi lekin hali ham o'sha saudiyada bo'lib ham o'sha to'qsoninchi yillarda bo'lgan holat eh, amaliy bobda ixtilof bor kimdir qilish kerak hozir kimdir ozgina kutish kerak kimdir tayyorgarlik qilish kerak kimdir tayyorgarlikni ham inkor qilib turadigan bir vaqtda edi ho'p shu tori aka bilan bo'lgan suhbatdan keyin eh, u kishini bergan qiziqtiruvdan keyin albatta bu bobga kitobdan sunnatdan ya'ni qur'on va sunnatdan va ulamolar nimasidan ko'p qiziqish bo'ldi o'sha abdulla azzom said qutub va eskilardan o'sha masharil ashvoqi e, kitobini shunga o'xshagan manbalarga ko'proq nazar solishni boshladim haqiqatdan o'sha yerda e, saudiyada berkitilayotgan yoki berilmayotgan ilm borligini ko'rib shunga ko'proq nima bo'lgan bilan bo'lgan nimadan keyin shuning uchun to'qson yettinchi yil kelib ketganlarida e, to'la hamma tarafdan qamrovli man bo'lmagan to'qson sakkizinchi yil bir yil ichida ancha keng qamrovli tushunchaga ega bo'lganman va to'qson sakkizinchi yilda kelganlarda tohir bayat berib u kishi o'sha vaqtda amir menga bayat berib keldim degandilar tohir bayat berib to'qson sakkizinchi yildan keyin u kishi aytdilar bitta biz odamimiz yo'q o'sha yerda bir nimada bo'lib turgan xizmatda shu xullas asosiy ya'ni amaliy tarafdan jihodiy fikr shakllanishi tohir akani yordamlari bilan alloh taoloni fazli bilan bo'lgan xullas undan keyin o'sha to'qson sakkizdan ikki ming oltigacha bo'lgan sakkiz yillik ya'ni doimiy aloqada albatta o'sha suqut vaqtlari bir yil yarim yilgacha sal nima bo'lgan lekin hamda o'sha vaqtda biz aloqaga chiqa olmadik sababi aloqa vositalari uzilib qoldi lekin o'sha yili birodarimiz burxonni yuborishdi ko'rishib gaplashib ko'p o'sha uzilib qolgan ma'lumotlar ko'pchilik qiziqardi bu bilim suqutdan keyin ko'pchilik qiziqardi shu birodar orqali ancha ma'lumotga ega bo'ldik yana aloqalar tiklanib ketdi ho'p keyin savolga keladigan bo'lsak e, saudiyadagi umumiy holat ummatni eng hassos nuqtasiga bo'lgani uchun saudiyadagi berilgan uxlatuvchi ximikat deymizda endi millatni ummatni g'ayratini o'ldirgan va uni uzoq muddatga uxlatgani berilgan dorilarni ta'siri ancha muncha odamga qattiq ta'sir qiladi shuning uchun saudiyada bo'layotgan siyosat eskidan ham yangidan ham xulosa qilib bir so'z bilan aytganda saudiyada uxlatish siyosati ketadi shuning uchun tashqi ko'rinishdan sahnalashtirilgan spektakl haramayn haj umra yig'i sig'ir tarovehlarda hajga borsangiz guldir guldir musulmonlarni ko'rasiz lekin bu ayni vaqtda kufrni hech qanday qo'rqitmagan singari musulmonlar ichida ham hech qanaqa bir bir narsaga sabab bo'lmaydi uyg'onish bir harakat qilishga sabab bo'lmaydi millionlar musulmon keladi ketadi saudiya xalqiga hech qanaqa ta'siri yo'q masalan ozgina musulmon kelsa afg'onistonga tashqarida muhojir mujohid bo'lib afg'oniston oyoq e, shu ostini sumbib ketadi yoki boshqa joylar lekin saudiyaga million musulmon keladi million musulmon ketadi millionlab o'zgarish bo'lmaydi sababi shunday qattiq e, dimidrol berilganki faqat xalqiga emas hatto bor o'sha yerda yashab turgan odamlarga ham qattiq ta'sir qiladi bu narsa va bu siyosat hozir aytib o'tganimdek ummat eng hassos nuqtasi bo'lganligi uchun bu yerga berilgan dimidrol eng kuchli dozasi berilgan oddiy xalq endi oddiy avom xalq deysiz hatto ahli ilmlarga ham qattiq ta'sir qilgan bu narsa alloh subhanava taolo hammamizga ham basirat va dinga bo'lgan tushunchamizga alloh subhanaa taolo amal ravishda hoji aka ahli ilmlar haqida hozir so'z ketdi nima uchun dunyo musulmonlari o'sha saudiya arabistoni ulamolarini fatvolariga qoniqish hosil qiladilar boshqa e, fatvolarga quloq solmaydilar buning sababi nimada saudiya ulamolariga quloq solishini sababi musulmonlarni albatta avval aytganimda buni bizdan ko'ra dushman ertaroq tushunib yetgan saudiya risolat e, manbai rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini tug'ilib o'sganlaridan to dinni tarqatganlarcha xulafa roshidinlar va qibla e, qiblamiz o'sha yerda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana ashoblarini e, kelib chiqqan joy xullas islom dinini markazi yer o'laroq va bu betga bo'lgan e'tibor va betga bo'lgan qoniqish hozirgi davrimizda paydo bo'lgan narsa emas o'sha eskidan davom etib kelgan va hozirgacha va qiyomatgacha qoladigan narsa buni o'zgartirib bo'lmaydi buni bunday bo'lishligi bizni xafa qiladigan narsa emas tabiiy narsa faqatgina xafa qiladigan narsa o'sha yerdagi ahli ilmlarni ham eh, umum qilib aytmayman bu narsani hukumat tarafidan mm, qo'llab quvvatlanayotgan ovozini chiqarib baralla tarqatilayotgan ahli ilmlarni va ham ularni reklamasi kuchli o'sha ahli ilmlarni shuning uchun ko'pchilik nima qiladi erta bor masalan haqqi gapirgan to'g'ri bir yo'l ko'rsatgan lekin ularni imkoni boricha ovozini o'chirishga harakat qilinadi o'sha nima bilan aytganda yo zo'r bilan yo zar bilan yo tazvir bilan agar biror bir imom e, jihod borasida gapiradigan bo'lsa unga qanday hukumat tomonidan munosabat bildiriladi jihod borasida saudiyada umumiy gap emas yerga qarab checheniston haqida gapiradigan odam gapiraversin bo'lmam hozir suriya haqida gapiradigan odamga bemalol mikrofonlar minbarlar balki kerak bo'lsa fazoiy telekanallar xizmatida afg'oniston masalasida va xullas e, kufrga bo'lgan jangda saudiya o'sha amerikaga tobe bo'lganligi uchun e, joyiga qarab muomala qilaveradi amerika ya'ni amerika degani saudiya degani amerika manfaatiga zid bo'lgan joylarda jihod qilishlik haqida gap gapirishga qo'ymaydi amerikaga zid bo'lmagan joylarda ancha munchasiga bemalol ruxsat ham bor hoji aka hozir jihodga qarshi faoliyat olib borayotgan ahli ilmlarga qanday nasihat yoki so'zlaringiz bor nafaqat saudiyada umum e, yer yuzidagi musulmonlarga va o'sha aytganingizdek musulmonlarni ichida peshvo bo'lgandir imom bo'lgandir ahli ilm bilan ahli ilmlik bilan tanilgan birodarlarimga bo'lgan nasihatim o'sha alloh subhanaa taoloni so'ziki ya ahlal kitabi lima talbisuna al haqqa bil batil va taktumul haqqa antum ta'lamun oyati va alloh subhanava taoloni va id ahadalloh mitaqal utul kitaba la tubayyinunnahu linnas va la taktumunahu oyatiga binoan har bir ahli ilm ilm berilgan odamni gardanidagi alloh subhanava taoloni olgan ahdi misoqi bu haqda gapirishlikka bu ixtiyor emas bu narsadan qiyomatda ham so'raladi majburiy bir holat shuning uchun hammaga avvalambor o'zimga va boshqa birodarlarga va qolaversa aynan shu e, jihod masalasida vaqtimiz yoki keyinroq bo'lishi kerak umumiy shu jihoddan qaysi yo'l bilan bo'lsa ham to'xtab turgan birodarlarga nasihatim shu rasululloh sallallohu alayhi vasallamni siyratlari sunnatlari hammamizga oy quyoshdek yorqin ma'lum narsa shuning uchun bu jihod odil imomning adolati bilan yoki zolimning zulmi bilan to'xtab qoladigan narsa emas rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomatgacha buni davom etishligini ochiq sarih sahih hadislarda bayon qilganlar shuning uchun bu narsani e, ochiq aytishlarini alloh subhanava taolodan taqvo qilishlarini nasihat qilgan bo'lardim hoji aka endi jamoatimiz a'zolariga qanday nasihatlaringiz bor jamoat a'zolariga inshaalloh suhbatlarimiz davomida nasihatlar yoki ba'zi bir nimalar bo'lsa davom ettiramiz inshaalloh chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam addinu nasiha dedilar din bu nasihatdir shu jumladan aimmatul muslimin va ammatihim deyildi musulmonlar rahbarlariga va ularni umumiy musulmonlarga degan joy ham bor shuning uchun umumiy musulmonlarga o'sha jumladan jamoatimizga inshaalloh bir dars shaklida doimiy bir e, imonlashib turamiz inshaalloh va shu ishni hozir nima qilyapman tayyorgarlik qilib inshaalloh ya'ni radio dasturlari uchun xos bir dars tayyorlayapsiz shundaymi inshaalloh shu islom tarixi degan bir mavzuda davomiy tarzda shunday inshaalloh shu islom tarixini davomiy tarzda bir nima qilsak undan tashqari inshaalloh juma dasturlariga boshqa nimalarga mavzular dolzarb mavzularni inshaalloh bir tanlab shu haqida bir shar'iy bir ahkomlar yo bir tartib insonlar haqida inshaalloh suhbatlashib turishga inshaalloh harakat qilamiz alloh subhanaa taolo hammamizga ham tavfiq bersin ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi ansorlarning yurtida yurib qo'lma qo'l muhojirlar baxtiyor topib to'g'yon jihoddadir baraka fazilat turqon shukr qil ketma to'yon qanoat bo'l birodar assalomu alaykum va alaykum assalom jihad bor ekan, hijrat davom etadi. Yangi muhojirlar, yangi mujohidlar. Dasturimizning yangi muhojirlar sahifasining bugungi qahramoni Abdurazzoq. Qancha bo'ldi kelganingizga? Kelganimga 15 kun bo'ldi. 15 kun ichida jamoatga qanchalik o'rganib ketdingiz? Jamoatga alhamdulillah o'rganib, birodarlar bilan iymonlashib, inshaalloh yaxshi alhamdulillah. Qanday taassurotga ega bo'ldingiz? Taassurotlar yaxshi, inshaalloh. Yaxshi iymonlashib, kitoblarni o'qidik markazda kitoblar bor ekan qanday kitoblar shu jihodiy jihod boblari ana shu nima hadislardan o'qib nima qilib inshaalloh bo'lyapti nimalar oshib bu hijrat qilishidan maqsad nima edi pul topishmidi yoki ollohni dinini oliy qilishmidi abdurazzoq birodarimiz o'zlarining vazirstonga qilgan hijratlarini siz azizlar bilan birgalikda tinglaymiz hijrat qilish maqsadi ollohni kalimasini oliy qilish inshaalloh ya'ni ishlash uchun chiqilmagan to'g'ridan to'g'ri xolis bilan niyat bilan shu ollohni kalimasini oliy qilish va olloh yo'lida jihod qilish yevropada qancha bo'ldingiz yevropada salkam bir yil bo'ldim bir yil mobaynida jihodiy tushuncha sizdan ajralmadimi yo'q ajralgani yo'q tohir akani ma'ruzalarini abduval akani ma'ruzalarini kuniga eshitib yurib shu ollohdan doim so'rab nima qilardim alhamdulillah yo'llardan yaxshi keldik inshaalloh yo'llarda hech qiyinchiliklar bo'lmadi bu yerga kelib birodarlarni ko'rib ancha iymonlarimiz nima bo'lib xudo xohlasa yaxshi alhamdulillah bu yo'lni qanday topdingiz biron bir tanishlaringiz bor edimi jamoatda yo alloh taolo o'zi ko'rsatib qo'ydimi sizga bu yo'lni shu ishlayotgan joyimizda bitta birodar bor edi shu birodarni <laughs> qarindoshi bor edi shu orqali aloqa qilib shu <laughs> hijrat qilindi shunday yo'l bilan keldik inshaalloh safarlarda qiyinchiliklar bo'lmadi hech qanday yo'q safarlarda bo'lgani yo'q inshaalloh allohdan so'radik duolarni o'qib inshaalloh yaxshi keldik alhamdulillah bu birodarimiz ham yangilardan assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh sizni ismingiz nima aka maniki abdug'ofir abdug'ofir aka sizni bu maydonlarga chiqishingizga nima sabab bo'lgan mani bu maydonlarga chiqish sababi o'zbekistonda yurganimda shu e, qalbimga Alloh. yangi muhojirimizning hijratiga hali ko'p bo'lgani yo'q san yuribsan o'zbekistonda u yoqda yer yuzida muslima opalarimiz muslima singillarimiz birodarlarimiz e, nima holatga tushayotgan shularni bir olloh mani qalbimga soldi alhamdulillah shu sabab man bu yerlarga hijrat qilishga ahd qilganman vatanda tazyiqlar bo'lganmi diningizga e, vatanda tazyiqlar endi bo'lish arafasida turuvdi allohni izni bilan alhamdulillah qalbimga solib mana shu yo'lga chiqishimga sabab bo'ldi alloh subhanava taolo qalbimga solib shu yo'lga chiqishimga nima bo'lib ketdi ya'ni vatanni tashlab chiqishda biron bir qiyinchilik bo'lmadimi kimnidir ota onasi qoladi kimnidir ahli ayoli yoki farzandi qoladi mana shu tomonlama shayton biron bir jihatdan qaytarish yo'llarini qilmadimi sizga yo'q alhamdulillah unaqa manda bu narsalar bo'lmadi ularni man allohni himoyasiga topshirib keldim alhamdulillah vaziristonga qarab allohni izni bilan kelib oldim alhamdulillah yo'llarda qiyinchilik mushkulotlar alhamdulillah allohga shukur e, bu narsalarni biza qiyinchilik deb bilmaymiz va hammaga bor narsa bu allohni imtihonlari sinovlari alhamdulillah allohni izni bilan kelib oldi aka sir bo'lmasa jamoatda avval qanday tasavvur qilgan edingiz internetlarga э, kirib tohir akani ma'ruzalarini eshitib ancha э, odamni insonni qalbini eritib yuboradigan ma'ruzalari bilan alhamdulillah bizaga shu narsalar ta'sir qildi allohga hamdlar bo'lsin o'sha internetlar orqali tohir akam э, ma'ruzalarini eshitib alhamdulillah shu qalblarimizni bir jihod ibodatiga uyg'onib alhamdulillah allohni izni bilan shu jamoatga abdug'ofur aka vatanda qolgan musulmonlarga qanday nasihatlaringiz bor vatanda qolgan musulmonlarga nima deymiz endi uyg'oninglar birodarlar bu yerda bu allohni kalimasini oliy qilishlik uchun jihodga chiqinglar bu yerda qanchadan qancha muslima opalarimizni singillarimizni birodarlarimizni qiynalib bu kufr malaylari bu hamma yer yuzida yahud nasorolar hokim bo'lishga urinib yotibdi bizni tinch o'tiribmiz uyimizda bemalol o'zbekistonda har xil nimalarni ishlarga borib mana kelib choy ichib o'tirib undan ko'rasi bu allohni dinini oliy qilishlik uchun chiqinglar deb man nasihat qilaman bu o'zbekistonda qolgan birodarlarimizga agar ular sabrga chaqirsachi tazyiq ostida bo'lgan o'sha e, xalqlarga musulmonlarga yo'q hozir sabr qilish kerak inshaalloh bu o'tib ketadi yaxshi kunlar keladi deb deb o'sha musulmonlarni chalg'itayotganlarga nima deysiz bu chalg'itayotganlarga e, bu ollohni oyatlarini tadabbur bilan tafakkur bilan bir eshitib shularga bir qalblariga bir o'ylab ko'rishlarini nasihat qilaman ho'p aka endigi niyatlar qanday niyatlar endi shu e, bu yerda birodarlarimiz bilan alhamdulillah iymonlashib mana bu qanchadan qancha birodarlar bilan tanishib iymonlashib shular bilan birgalikda bu e, kufr malaylarini shu yer tishlatish niyatimiz shu ollohni kalimasini yer yuzida oliy qilishlik niyatida vatanimizdan shu maqsadda hijrat qilganmiz allohga hamdlar bo'lsin abdurazzoq aka sizni vatanda qolgan birodarlaringizga musulmonlarga qanday tilaklaringiz bor meni vatanda qolgan mo'min musulmon birodarlarga e, tilaklarim e, yaqinda payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamni e, kofir yahud nasorolar haqorat qilib kino ishlab chiqardi bunga men chidolmasdan aytamanki bu vatanda o'tirish bu mo'min musulmonlarni erki deb men nima qila olmayman shu ertaga inshaalloh payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shafoatidan umid qilyapmiz jannatda o'sha nimasida yuribmiz inshaalloh hammasiga aytaman hijrat qilib chiqishdan hech ham nima qilmasdan hijrat qilib chiqish kerak nimaga deganda bir insonda bir ota enasini yo ayolini agar unaqa qilib e, haqorat qilib kino ishlab chiqarsa u odam qanaqa qilib bo'lsa ham o'chirish harakatida bo'ladi lekin bizni e, u payg'ambar muhammad sallallohu alayhi vasallam ota enamizdan ham ahli yo'l farzandlarimizdan ham bir ulug' zot bo'lgan ya'ni ummat uchun e, jonini fido qilgan zot shuning uchun hamma mo'min musulmon birodarlarga hech nimadan qo'rqmasdan shu mol dunyoda tashlab shu ollohni yo'liga chiqishini bir men bir nasihat qilaman shu ollohni diniga chiqib inshaalloh ollohni yo'liga chiqib ollohni kalimasini oliy qilsa inshaalloh bular xudo xohlasa kofirlar bizni inshaalloh oldin o'tgan salaf solihinlarimizga bular e, xizmat qilgan inshaalloh nasihatim shu birodarlarni shu yerga inshaalloh chiqishiga aka vatanni uyga tashlab chiqishlik qiyin bo'lmadimi hijrat qilishlik qiyin bo'lmadimi men ana shu uydagilar tashlab chiqishim bo'lmadi ayolimga nasihat qilib yurdim yurdim lekin ayolim ko'nmagandek bo'ldi endi keyin e, shu hijratga o'zim aytmasdan Ha, kimdir ahli ayolini, farzandini, uyi-yu molini, yana kimdir esa johil erini tashlab hijrat qiladi. Lekin qalbida komil iymoni bor kishigagina Alloh taolo hijratni oson qilib qo'yadi albatta. Ishlab tug'ilib o'sgan yer hijrat qilib Alloh taraf Kimdir bizni derbaderdir Biz yo'l oldik jannat qarab Tashlab tug'ilib o'sgan yer Hijrat qilib Alloh taraf Kimdir bizni darbaderdir Biz yo'l oldik jannat qarab Tashlab tug'ilib o'sgan yer hijrat qilib Alloh taraf kimdir bizni darbadar deb biz yo'l oldik jannat qarab g'arib bo'ldi islom yana bulg'andi ahli haq nomi ketim barcha davlat mana qoldi faqat musulmoni G'arib bo'ldi islom yana bulg'andi ahli haq nomi Ketin barcha davlat mana qoldi faqat musulmoni kizib Allohni mulkini qudratiga bo'ldik guvoh sezib yovlarni makrini turib xushyor bo'ldik ogoh Alloh Allohning mulkini qudratiga bo'ldik guvoh sezib nima kirini turib xushyor bo'ldik ogoh Alloh Allohning mulkini qudratiga bo'ldik guvoh sezib yovlarni makrini turib xushyor bo'ldik ogoh g'arib bo'ldi islom yana bulg'andi ahli haq nomi ketib barcha davlat mana qoldi faqat musulmoni g'arib bo'ldi islom yana bulg'andi ahli haq nomi ketib barcha davlatmani qoldi faqat musulmoni g'arib bo'ldi islom yana bulg'andi ahli haq nomi ketib barcha davlatmani qoldi faqat musulmon Abdushukr aka bu hafta mobaynida ikkita mujohid birodarimiz nigohlandilar. Ha, xabarim bor. Biri madrasamiz oshpazi Mujohid Sadriddin bo'lsalar, yana biri snayperchi birodarimiz Mujohid Zayniddindir. Men kecha payshanba kuni birodarimizning valima to'yida bo'ldim va radio uchun ozgina dastur tayyorladim. Sayful Islom, to'yda kimlarni ko'rdingiz? Mehmonlar ko'p bo'ldi, ansorlar ham bor.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 Shunga bu kishiga duosini o'qiymiz. Barakallohu laka va baraka alayka va jama baynakuma fi khayrin. Shu yig'ilishdan bir fursatda foydalanib, birodarlar bir-biriga nasihat qilib, iymonlashib olib, inshaalloh bu bizga iymonimizga va oxiratimizga foydali bo'ladigan majlislardan bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Ya'ni bu eslatma bir, narsasi borki, biz eslatib iymonlashimizdan bizga naf tegadi, foyda bo'ladi. Ikkinchi tomondan agar biron bir shu hadisni, shu mazmunda hadisni bilamiz hammamiz. Mana Amir Martomon yozib har bitta guruhlarda yozganini bir qavm agar bir majlisga yig'ilsa va shu yerda Allohni zikr qilmasa, Robbisini va payg'ambarni zikr qilmasa, ularga bir tera azob bo'ladi degan mazmunda hadislar bor. Shunga shundan qo'rqqan holda ham biz baribir Allohni zikr qilishimiz kerak. va bir birimizga eslatishimiz kerak bo'ladi. Endi mujohid Abu Dardoni da'vatiga quloq soling. Alhamdulillahi vahdahu was salatu va salamu ala man la nabiyya ba'dahu اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين أما بعد أولا birodarimizning to'yi muborak bo'lsin alloh taolo u bilan oilasini orasini yaxshi qilib qo'ysin jannatda ham birga qilsin bizlari ham jannatda ularga qo'mshi qilsin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lib qo'mshi qilsin bizda qo'mshi dedi qo'shni qilsin Iya, qiziqtirgandan keyin qo'ymaysizmi? Aka, da'vat uzoq bo'lgan, lekin dastur vaqti cheklangan. Da'vatning to'lig'ini inshaalloh kechki dasturlarimizning birida qo'yamiz. Xo ilmi tibbiy bo'lsa, xo ilmi aslaha bo'lsa, taktik bo'lsa, topograf bo'lsa, ilmi Fors tilida olib borilayotgan harbiy darslar davom etmoqda. Kimdan famide? Bot az me famidaga purson qiling. Ustoz assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bu shogirdlarga nimadan dars beryapsiz? allohga ham sano bo'lsin turli fanlardan masalan xafifa qurollar saqila muhobara mina hozirgi mana yetib kelgan darsimiz tibbiyot ilmidan birinchi yordam ya'ni zaxmi bo'lgan birodarini qonini to'xtatish bo'lsin og'riqini to'xtatish bo'lsin ya'ni ilk yordam sangardagi birinchi bo'lgan zaxmi birodarga yordam ko'rsatiladigan haqida shu ozgina bir to'xtalib o'tyapmiz hozir bu shogirdlar qanchalik o'zlashtirishyapti darslarni alhamdulillah shogirdlar allohni fazli marhamati bilan yaxshi yaxshi qoniqarli darajada alhamdulillah boshqa darslarni ham o'zlashtirishdi inshaalloh buni ham o'zlashtirishmoqda oldinda yana qanday fanlar bor oldimizda fanlardan e, inshaalloh taktika fanlari bor yana topografiya fanlari bor keyin gps kompas fanlari bor e, va shuningdek yana biror bir saqila fanlardan ham inshaalloh bir ikkita bor bu ta'lim qanchagacha cho'zilishi mumkin bu ta'lim ko'p cho'zilmaydi sabab bu birodarlarning xizmatlari bor kutib turibdi bu birodarlarni u yoqda mas'ullar shu qisman qisman ya'ni zarur zarur joylarga to'xtalib o'tyapmiz ya'ni shu muhim bo'lgan nimalar nuqtalarga ya'ni u yerlarda ishlatiladigan u yoqlarda topiladigan qurollarga to'xtalib o'tyapmiz lekin uncha ko'pga cho'zilmaydi inshaalloh bu qisqa muddatda bo'ladi lekin inshaalloh ko'p ma'lumotlarga ega holatda birinchi zaxmiy haqida bu zaxmiyning teri qismi zararlangan yengil zaxmiy teri qismi zararlangan mujohidlarimiz darslarni o'ta sinchkovlik bilan tinglaganliklarini ularning dadil berayotgan javoblardan ham bilib olsa bo'ladi ma'lumot zaxmi haqida nimada ma'lumotlari shuki to'rt qism zaxmi bor ekanda zaxmi subuk ya'ni yengil zaxmi o'rtacha zaxmi edi, biri vazmin zaxmi endi qattiq zaxmi shu 4 zaxmini ma'lumotlari yana nimasi ma'lumotlari shuki zaxmi subuk ya'ni yengil zaxmi bu zaxmi shu zaxmi ekanki postga zarar yetgan bo'lsa ya'ni postga shu terisiga insonda kam nima bo'lgan bo'lsa zaxmi osib yetishgan bo'lsa yana nima zaxm bo'lgan bo'lsa دوم معلوم زخمی متوسط از پوست تیر شدم یکی زخمی از پوست چشم تیر شدم و با گوشت ر- رسیده با گوشت اثر کرده زخمی یک اه، قسمت گوشت را قطع اه، یک قسمت گوشت را هم قطع کرده اه، خون جاری نیست لیکن در این خون جاری نیست او دریم چې دی زخمی متوسط یعنی سخت اه، دا زخمی چې دی یعنی غوښت هم ضرر رسیدلی یا یې کوم دغه غوښت ته ضرر رسیدلی یا پوست ته nuqs رسیدلی یا kamina askarlarga ustoz bo'lmasam-da, ularni olgan bilimlarini ham tekshirib, ham tinglamoqdaman. Umari, bu kompasni ishlatish uslublari qanday ishlatish yo'li shulki hozir dunyoni basa tovishidan mana uch yuz oltmishgacha dan to uch yuz oltmishgacha topish kerak bunga dunyoni ko'rsatadi hozir biz siz biz ko'shish qilamizki shamolda topsak ro'yimizni shamolga qarab tursak so'ng orqamiz bor junub va rost rost tarafimiz bor sharq chap tarafimiz bor g'arb mana shuni topish uchun kompas ishlanadi ya'ni dushmanni qayerdaligini bilish uchunmi ha dushman qaysi nimagada qaysi darajada edi masalan to'qsongami yoki bir yuz shuni topib so'ng biz bilamiz nazariya aytamiz masofa necha bo'lsa o'rnatib uraveramiz bu faqat og'ir qurollarda kerak bo'ladi shundaymi ha og'ir qurollarda kerak bo'lib undan so'ng shu javiyasi bor avtorasi bor shunga barobar qilib uraveramiz bu shuning uchun biz asliha uchun asliha chaqilar uchun xavfli emas katta aslahalar uchun bu ishlanadi bu kompost. Mana bu oldimizda turgan xovon qurolini ham o'tdinglarmi? Ha, o'tdik. Buni ishlatish uslubi qanday? Masofalarni olish yo'llari qanday? Uni masofalarni olishi masofasi bor va aslan bu durbinga ishlanadi. Durbin bo'lmasa, ov tarozi bor. Ov tarozini nimasiga ko'ra, masalan, masofa 500 bo'lsa, bir jadvalga qo'yib, o'sha qo'yib, e, nimalari bor, alantiretkashi bor. shuni aylantirib barobar qilib o'qini otib beramiz hozir bu o'qni otishga tayyor holatda turibdi shunday ha hozir tayyor bo'lib turibdi masofani biz ko'zlashimiz kerakda masofa topilib qoldi hozir shu tayyor bo'lgan avtorazni barobar qilgan o'qni tashlab bismillah deb bo'ldi ketdi hozir mana shuncha bo'lib qoladi bular qanday qurollar Bular saqila qurollardan, vazmin qurollardan. Mana buni bor tashakkan tashakkan asboblari, mana bu bor Va top 82. Top 82 ham bor. Bitta o'qi bor. Top 82 ning o'qlari qani? Mana shu yerda bor. Mana hozir bittasi bor, charadar bittasi bor, jiddi zira. Hmm. Mana shular ikkisi. bu hozir otilishlikka tayyor turibdimi birtasi tayyor turibdi birtasi tayyor emas sarkillas hmm. yo'q ziki aka deshakani o'qlari ham bormi ha alhamdulillah bor mana hozir baksalar to'lib turibdi hozir mana shu baksalardagi o'qlar shuniki ha hamma shuniki mana bu taqriban yigirma besh santimetr keladigan o'q nimaniki bu ziki akniki ziki aka ko'rsatasizmi ko'rsatamiz mana ko'rsatdim mana mana shu zikkakni o'qiladi ho'p bu zikkakni o'qi ekan dashakani o'qi qaysi dashakani ham o'qish yerda bor hozir ko'rsam mana bu baksalar hammasi to'lami o'qga hammasi to'la inshaalloh mana ko'rsatamiz ko'rib qolish mumkin dashakani o'qlari bu dashakani o'qlari hozir dahshat masalan otilganday bo'lsa sarkullasi chiqib ketsa mast qolaveradi piko ham bormi shuga o'qlari qanaqa pikoni hozir mana shu bormi bu lentaga qancha o'q ketadi nechidan bu lentaga necha dona o'q ketadi bir yuz ellikta bir yuz ellik bir yuz ellikta ketadi ha bir yuz ellikta shundan so'ng xona ichida turgan bir sandiq diqqatimizni o'ziga tortdi qiziq uning ichida nima bor ekan desak bular shu birodar bor fidoylarni vaskallarda portlovchi moddalar belga bog'laydigan kamarlar shundaymi alhamdulillah bir ko'rsatasizmi bularni buni ko'rsam mushkul emas birodarlarniki bir tarafasi bir tarafda kiysa bo'ladi va bunaqasi bor buni ichi mavod bilan to'ldirilgan alhamdulillah mavod bilan to'ldirilgan mavod potashim deydi qanday buni portlatadi qanday mana shu birga bor portlab ketmaydimi yo'q inshaalloh mushkul emas mana mana bu bor Ey, bo'ldi tushundim davom etavering xonani tez tark etmasak bo'lmaydi shekilli umariy birodarimiz portlovchi moddalarni ko'rsatishga kirishib ketdi tartib yuborsan. infijor qilib patoqni mexanika ya'ni tortib yuborsa portlaydi ha portlaydi ha buni portlash e, kuchi qanchalik ko'p nima yomon zo'r ko'p lekin biz amaliyotda ko'rda mhm. amaliga bir bir kilo emas kamroq olib bordik amaliyda ishlatib ko'rdinglar bir kilodan kamrog'ini ishlatib ko'rdik hozir uch yuz metrgacha charasi ketdi uch yuz metrgacha ketdi uch yuz metrga charasi ketib qoldi hmm, bu yerda hozir qancha bu yerda ham 5 kilo allohu alam bitta vaskatda 5 kilo besh kilo ha bu vaskatlar ham fidoyilarga fidoyilar alhamdulillah hmm. mana bunda nima bular remit somonlari remit qo'shavga minalar mina remitlarni bularni ham ko'rsatasizmi ko'rsatamiz mushkul emas mana hozir boshqa manalar remitniki hamma narsasi borda ya'ni minani portlatish moslamalari somonlar o'shalar bular shu yerda bor hozir hmm. mana bunaqa bor shu nimalardaki degan bu mina omari bu yerda hozir nechta baksa bor kamida yigirmata bor hozir mana shu yigirmata baksani ichida nimani o'qlari bor zikiyagniki bor dashakaniki bor bitta zikiyakni baksasiga nechta o'q ketadi bitta zikiyak baksasiga vallohu alam qirqta ketadimi necha ket o'sha zikiyak o'qining eng uzoqqa boruvchi masofasi qancha to'qqiz kilometr to'qqiz kilometrgacha boradi qanchagacha e, dushmanga zarba bera oladi e, dushmanga e, to 2000 ming km kilometrgacha zarba beraveradi tayyora yo nimaga Ah, ah, tayyoralarga bo'lsa ha piyodalarga bo'lsa bunga inshaalloh uch kilometr ikki yarim kilometrga zarar yetmaydi diniy ilmlar ham bo'ladimi ta'limda alhamdulillah bo'ladi diniy ilmlar ham bor boshqa har ilm bo'lsa Jafar akaga ham bugungi eshittirishimizda navbat berishimiz kerak. Bu kishi Suvatdan kelgan mehmonlar bilan suhbat qilgan ekanlar. Mashalloh. Alhamdulillahi robbil alamin Salatu vassalamu ala man la nabiyya Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, Alloh taolo hammamizni o'z hidoyatidan adashtirib qo'ymasin. Alloh uchun amal qilishni nasib qilsin. Bir necha kun oldin Suvatdan bir birodarimiz kelgan ekan, ya'ni Mulla Fazlullohni nafarlaridan shu mintaqadagi bir mas'ullarini shu mas'ulni jo'natgan ekan biz bilan ko'rishlikka, shu bilan ko'rishib ba'zi suhbatlarni o'tkazgan edik. mulla fazlulloh shayx do'st muhammad boshqa o'zini o'sha nafar mujohidlarni katta katta salomlarni yetkazishgan birodarlarimiz o'zlari birgalikda ish qilishlik ya'ni yordam so'rab ham yordam berishlik nimasida kelishgan ekan maslahatida keyin ba'zi savollarni berib ular bilan suhbat o'tkazdik o'sha suhbatimizda ba'zi savollar bergan edik ba'zi narsalarda gaplashganda ya'ni u yerdagi vaziyat jangi holat o'zlarini yurish turishi boshqasi qanday ekan deb bir qiziqib so'raganimizda ba'zi narsalarni aytib berishdi o'shalardan eng muhimi hozirgi kunda o'sha mulla fozilullo o'sha suvat degan mujohidlar hammasi xabaringlar bor suvatga fovji kirib kelgandan keyin hammalari o'sha afg'onistonga hijrat qilib toliblarni mintaqasiga fath bo'lgan joylarga borib joylashgan Hozirdagi holatlar yaxshi ekan, alhamdulillah. O'zlarini ta'limgohi bo'lsin, harbiy yo'nalishlari, markazlari, ta'lim tarbiya hammasi o'zining joyida yaxshi ekan, alhamdulillah. Shu yo'nalishda o'sha yerda tayyorgarlik ko'rib, suvatni ichiga kirib, katta-katta amaliyotlarni qilib turishgan ekan. Yaqinda ham e, bir qanchadir fojilarni o'ldirib, bir 20 tasini asir olib, shularni ham hammasini qatl qilishibdi. Undan tashqari ko'p amaliyot kutib turishar ekan. Maqsad ancha ishlari yaxshi oldinda ishlashmasdan yana ishlarini oldinga olib borishmoqda. Keyin yana bir yangilik o'sha Pokiston hukumati, ya'ni Kiyani o'sha Mulla Fozilloy xat yozgan ekan. O'sha xatida ya'ni taslim bo'lishlik, o'sha qurolni tashlashlik degan birinchi yo'q deb. Ya'ni shu suvatni sizlarga beramiz, shu suvatga shariat qarasizlar. suvatga shariat qilib beramiz mayli suvatni o'zini beramiz shariat qilinglar lekin kelishaylik deb xat yozgan ekan lekin mulla e, fozillo keyin uni javobiga xat yozganki suvatni bersang ham biz to'xtamaymiz pokistonni bersang ham biz to'xtamaymiz ya'ni butun dunyoga biz shariat qilmoqchimiz bizni maqsadimiz faqat suvat emas faqat pokiston emas balki butun dunyo ya'ni butun dunyoga biz shariatni o'rnatmoqchimiz deb xatiga javob yozib yuborgan ekan shundan keyin Pokiston hukumati katta kuch unga ajratib, ya'ni chapa tashlash xatralari bo'lib turib degan, keyin yana qo'shimcha nechta-nechta josuslarni jo'natgan ekan. Maxfiy holatda nechtasini ushlab, nechtasini so'yib, o'ldirib, ya'ni qatl qilishibdi. Alhamdulillah, o'shanga bir hozir ham hatto bizdan kutib turishar ekan, ya'ni birodarlar yordamga kelishligi. Yana xabarlardan suvatda shayx do'st muhammad mulla fazlullohga aytgan ekanki shu qancha kuchinglar bo'lsa qancha toqatinglar hukumatga ya'ni pokiston ichida jang qilinglar amaliyotlarni kuchaytiringlar deb aytgan ekan ya'ni qancha bizdan yordam kerak bo'lsa boshqa bo'lsa beraman faqat fikringlar pokistonni uringlar deb o'zi ham shu pokiston urishlikka ko'p tarafdor odam ekan o'shanga katta kuchini pokistonni ichiga tashlashgan ekan hozirda o'sha mujohidlarni ham alhamdulillah soni ko'p ekan Keyin yana yaqinda bo'lgan amaliyotlardan shuni ham aytib berdiki, o'sha Bajavorda bo'lgan amaliyot o'sha Suvatlilar, Bajavorlilar, keyin shu Do'st muhammadni nafarlari hammasi birlashib o'sha Bajavordagi mintaqani bir joyiga kirib amaliyot qilishgan. O'shanda ham alhamdulillah ko'pgina fovjilar va munofiqlarni o'ldirib, e, ko'pgina g'animatlarni olib, mintaqani bir necha kun ushlab turishgan Allohning izni bilan. Ushlab turgandan keyin Pokiston hukumati samolyoti o'z bilan ko'p bombor qilganda keyin mujohidlar talofat ko'p berib qo'ymaylik deb ehtiyot shu orqaga ozgina chekinishgan. Ya'ni chekingandan keyin Pokiston hukumati shunday yaxshi kalta yeganki, u mintaqa yana qaytib kirishga jur'at yetmagan. Hozirda shu mintaqa, ya'ni o'rta bo'lib turgan ekan, ya'ni hukumat ham kirmagan, mujohidlar ham kirmagan, bir ochiq joy bo'lib turgan ekan. Ya'ni hukumat qaytib kirishga jur'at qila alhamdulillah. O'shanga alhamdulillah ancha yaxshi o'zgarishlar oldinga yurishlar ko'p yangiliklarni aytdi ichkaridagi amaliyotlar fidoyi amaliyotlar bo'lsin qo'ldan kelgancha ko'p ko'p amaliyotni qilishyapgan ekan alhamdulillah birodarlar hammamiz shu ko'p duo qilishligimizni so'radi ularni haqqiga ham salomlarni yetkazib o'zlari ham bizni haqqimizga duoda bo'lishligini ya'ni bizga nisbatan juda muhabbat kuchliligini ko'p izhor qilib amirlar tarafidan ham kelgan odamlar o'zlari ham ko'p ta'kidlab ta'kidlab aytishdi o'shanga birodarlar duo qilasizlar alloh taolo hammamiz sobit qadam qilsin o'zi yordam bersin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا اسم من احمد است ahmad qayerdan bo'lasiz afg'onistondan Afg'oniston amaliyot asli. qilib qaytib kelgan mujohidimiz o'zlarini tanishtirgan holda faryob viloyatida dushmanga qarshi o'tkazgan janglarni fors tilida so'zlab beradilar qaysi viloyatda bo'ldingiz va qachon amaliyot qildingiz ما در ولایت فاریاب بودیم عملیات اول ما در خود شهر فاریاب میمنه بود که در نتیجه آن برادرای ما تو- ترور کردن که در, در صورت ترور که است دو دانه کلانای اردی ملی کشته شدن چه عملیات قیس کن بولده عملیات دوم بعد از او که روز پنجشنبه در شهر ترور شد به صبحش بعد از روز جمعه بعد از نماز صبحکی برادرای ما تقریبا در 15 برادرای ما در ولسوالی المار بالا یک پسته حمله کردن که در نتیجه حمله که است 5 دانه اردی ملی کشته شدن و 15 تن آن زخمی شدند بعد از حادثه مردم های محل یا اربکی بالای مجاهدین حمله کرد که مجاهدین در آن صورت باز عقب نشینی کردند bu janglardan qaysi qurollardan foydaldinglar xosatan siz o'zingiz qaysi quroldan foydalandingiz خود ما که هستیم از اه، سالای پیکا استفاده کردیم و اکثر بیادار که بود از راکت و پیکا استفاده کردن shiddatli jang qancha davom etdi degan savolimizga ahmad birodarimiz shunday deb javob berdilar عملیات تقریبا نیم ساعت جریان داشت بعد از نیم ساعت مردمان mahal ki ast مجاهدین حمله hamla kardan boz mujahidin نشینی nishini kardan sizlar o'sha arbakilarga حجوم bir hujum qildinglarmi ularga qarshi پسترمه یا pistirmami yo bir narsa نه الحمدلله مجاهدین تلفات نداشتن در جریان حمله بالای پسته مجاهدین خبر نبود ناگهان مردمان محل یا اربکی بالای مجاهدین حمله کردن لیکن مجاهدین عقب نشینی کردن الحمدلله تلفات نشد از مجاهدین بو منطقه قیس کنیتیب یتیب کلدیلر ما در منطقه میرالی روز دوشنبه ایجا رسیدیم demak dushanba kuni yetib keldinglar shundaymi bale bundan keyingi amaliyotlarga ham tayyorgarlik ko'ryapsizlarmi bale faryob viloyatida hozirgi kunda mujohidlarimizning holatlari qanday ularni kayfiyatlari deymizmi alhamdulillah mujohidin faryob fe'lan bisyor пешравӣ kadan hatto da marz turkmaniston alhamdulillah mujohidin rasidan da shahar турирой дар байни шаҳр ва ҳатто то марзи туркманистону муҷаҳидини alhamdulillah rasidan ahmad аҳмад olganda afg'onistondagi holat qanday dushmanni holati amerika askarlarining holati الحمدلله فعلا در وضع در اف- عموم افغانستان وضع الحمدلله بیخی خوب است مجاهدین ماشاءالله بیخی پیشرفت کرده و امریکا که است نمی نزدیکی از ولایت تخار قندوز و همگی از فاریاب که است مکمل امریکا قوه ائتلاف برآمده است اه، اکثر منطقه در دست مجاهدین است لیکن بعضی منطقه مثل شهر که بسیار محدود منطقه در دست امریکا است دیگه الحمدلله همگی منطقه در دست مجاهدین هستند endigi birodarimiz ham afg'onistonning lugar viloyatidan bo'ladi birodarimizning ismi esa mujohid Hasibullah. hasibulloh harakatimizning yosh shijoatli hamda mina bo'yicha usta mujohidlarimizdandir avval ځل لپاره سمون لوګر ته لاړو موږ مجاهدینو سره یو ځای سو ان شاء الله یو نیم میاشت تل تیر کړه یو نیم میاشت هغه کې په موده کې موږ تقریبا ډیر عملیات مخکې لرل چې موږ مینو ډیر استفاده وکړه او الحمدلله د مینو موږ ډیر کار وکاو مینو ډیر څه دا دا رنګ کمینو تقریبا درې سلور کمینو وهل په دې کمینو کې یو ځل درې امریکایان د هلاکت او د جهنم کاني ته ولېګل سول چې هغه کې مجاهدینو وایي طرفات نه درلوده دوم کمین کې تقریبا په شل متر کې مجاهدینو د امریکایانو سره جنگ وکړ چې بده کې بیا موږ یو ملګری زخمی شو چې دغه عملیاتو کې ډېر ښه نتیجه درلوده درې څلور امریکایان دلته مردار سو او دوه د نبی کې زخمیان شو دوی عینی شهیدان لقوله Mana şu bir yarım oy davomida qancha mina amaliyotini o'tkazdilar الحمدلله په دیونی میاس کې هو روزمره د امریکایان راتلې مونږه جیته کنه دا د مونږه منطقه د خضر د غورتوي فل عالم ولایت نه پورته ده خضر منطقه ده دلته لوی بیس موجود موجود ده دغه سره مونږ تقریبا په 2 کیلومترې کې مونږه مجاهدونو منطقه ده مونږ الحمدلله هر قسم وسایل نه استفاده کړې لکه د اشتددونه اوان راکټ او پیکا دغه هغه نه استفاده کړې الحمدلله هر ځل کمین کې مونږ ورته کامیاب برلسوي او تلفات ان شاء الله درلودل لوګر د مجاهدلارني خورتلار قنده خو مخکې مې یادونه وکړه الحمدلله مجاهدین په ډېر زړورتیا سره د کفر مقابل جنگیږي او ډېر پرمختګ یې کړی الحمدلله په څو موده کې هلته ډېر پرمختګ کړی خو د اوسنۍ وختو کې ځکه هوا هوا سیده یخه ده نو مجاهدین له دې منطقې وتې دي نو په دې څو ورځې وړاندې موږ یو ملګری و هغه د مند کې خودلو وجه نه شهید سو هغه وستو تیارې وستو شهید کې کنه او نور هر ورځ الحمدلله په دې بیس باندې خطر بیس موږ 2 کیلومتر کې هغه د یاد یوان او یاد بیمیاک لغه نه موږ د ولوي نه پرو دغه سي هر ورځ به د عملیات په دوی باندې عملیات روان دي alhamdulillah o'sha afg'onistonning lugar mintaqasida yana qanday amaliyotlarni o'tkazmoqchisizlar dushmanga qarshi alhamdulillah manga nur dasi amaliyotlarni laru په مخ کې لرو ان شاء الله دغه بهار یا پسرلی را ورسیږي الحمدلله مونږ ورته ډیر پلانونه لرو دوی ته تاسو په عیني او په سترګو وګورئ د عملیات او مونږ ورته تر هغه پورې مونږ خپل مواد او نور هغه ورته تیاری ورته نیسو تر څو پورې د دښمن مونږ خپل خاورې نه بلکې ټول اسلامي جهان نه د ناپاکو منګول نه خلاص کو اسلامي حکومت په ټول دنیا کې راولو حسب الله پاکستاندا ham amaliyotlar qilib turasizlarmi alhamdulillah ming plan لرو سباد له افغانستان والګو وسم د پاکستان کې د جنگ روان د الحمدلله مجاهدین په ډیر ضرورت سره جنگ کوي د مرتد فوج په مقابله کې روان جنگ کوي موږ افغانستان د اسلامي امارات اولنی سقوط وجه هم د پاکستان آی اس آی و د پاکستان آی اس آی د موږ ډیر مجاهدین ورونه دي نیول وس په بند کې پراته دي ان شاء الله به دوی سره به جهاد روان یو الحمدلله اوس روان ده بیا ان شاء الله که ته مونږ بیکار ان شاء الله دوی سره بل جهاد ته ادامه ورکوو الحمدلله alloh jihodiylarga muvaffaqiyat bersin jazakalloh xayron jahonda nima gap e xabarlarga o'tamizmi yo'q abduvakil birodarimiz yangi siyosiy maqolalarimizdan o'qib bermoqchi ekan ayni jahondagi qiynayotgan va ko'pchilikni tashvishga soldirayotgan masalalar ekan. nimaga endi tashvishlantirayotgan deyapsiz? Shu desangiz, qisqa va londa qilib aytsak, bugungi kufriy hukumatlarning barchasi shu media orqasidan kun ko'radigan bo'lib qolishgan. Xo'p, xo'p. Mana masalan, O'zbekiston televideniya va radiolari o'z vatanini ko'rsatganda hamma yoq tinch omon, kuylar chalingani chalingan, ammo axborotda boshqa diyorlarni ko'rsatsa faqat urush, janjal, to's-to'polon qilib ko'rsatmoqda. Keyin sodda xalq, keyin sodda xalq esa o'zimizni vatanimiz tinch turganiga shukr aytishimiz kerak. Rosa katta ne'matlar ichida yashayapmiz ekan. Mana davlatimiz ham kundan kunga rivojlanib ketyapti deb o'tiraveradi. Xo'p, nima bo'libdi? Bu yangilik emas-ku. Ammo Boshqa kattaroq siyosatchi kofirlar ham o'z medialarida shunga o'xshash yo'lni tutishyapti. Masalan, masalan ilmiy kishilarni va o'zicha asossiz dalillarni pesh qilib, yaqinda yer yuzidagi hayot tugaydi, hamma yoq vayron bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb odamlarni bugungi kunlariga shukr qilishga va voqelikda ketayotgan katta o'yinlardan nazarini chalg'itishga harakat qilyapti. Ya'ni bu masalalardan va muammolardan ham muhimi turibdi demoqchida. Xuddi shunday, to'g'ri tushundingiz. Shuning uchun goh iqlim o'zgarishi bilan, goh koinotdan bir zarar kelishi yoki hayot tizimi butun dunyo bo'ylab ishdan chiqishi haqida mavzular qilib, odamlarni diqqatini boshqa tarafga qaratishmoqchi. Albatta bu bilan ancha iqtisodiy foyda ham topsalar kerak. Bo'lmasamchi, keling endi yangi siyosiy tahlilchi akamiz yozgan maqolani yangi o'quvchi ukamizdan eshitaylik. Maqola nomi Dollar inqirozining siri deb ataladi. أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كدر الأوهام ماء أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى Bismillahir Rahmanir Rahim. Qiyomat, oxir zamon, yerda hayotning tugashi, uchar tarelkalar. Bular so'nggi yillarda ommaviy axborot vositalarida keng o'rin olgan eng ommaviy mavzular. 7 milliardlik yer yuzi aholisining aksari vahimada. Faqat islom ne'matiga, iymon ne'matiga musharraf bo'lgan ozchilik mu'minlar xotirjam. Ular bu vahima va oldi qochdilarga e'tibor ham bermay, o'zlariga yuklatilgan tavhid amonatini avlodlariga yetkazish, yaratuvchisi Alloh buyurgan farz vojibotlar bilan mashg'ul bo'lib, aniq kelguvchi, biroq kelish vaqtini oxiratning yagona egasi Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydigan qiyomat kuniga hozirlik bilan band. Alloh taolo roziligi yo'lida solih amallar bilan Alloh yo'lida hijrat va jihod ibodatlarini amalga oshirish g'amida. Chunki ular uchun qiyomatning qachon kelishi emas, oxiratdagi hisob-kitob muhimroq. Bu ozchilikdan boshqa zalolatdagi insonlarni kelajakdan umidsizlik, qo'rquv, xavotir ruhan qiynab, ezib, yanchib tashlagan. Bu insonlar shuuri o'zlari yashab turgan olam intihosining turli mudhish va dahshatli ko'rinishlarining tasvirini chizish bilan band. Yerda ulkan asteroidning qulashi yangi buyuk to'fon va dunyoning suv bosishi, dahshatli vulqonlar otilishi, yadroviy urushlar, o'zga sayyoraliklar bosqini insoniyatning barcha toifasi qiyomat kuniga o'ziga xos tarzda tayyorgarlik ko'rmoqda. Aytib o'tganimizdek, birovlar ibodat va solih amallarni ko'paytirish bilan band bo'lsa, boshqa birovlar yer to'la va bunkerlar qazib oziq ovqat jamlash bilan mashg'ul. Vahimalar tufayli ertangi kundan butunlay umidi uzilgan katta bir toifa esa 5 kunlik dunyoda yaxshiroq yashab qolish dardida bor topgan to'plaganini chappa rostasiga sovurish, o'yin kulgu va ko'ngil ocharlik bilan ovora. Shu kunlarda ma'lum bo'lishicha, baxtsiz insonlar ana keldi, mana keldi deb kutayotgan oxiratdan oldinroq keladigan boshqa yana bir dahshatli xatar ham bor ekan. Bu iqtisodiy moliyaviy inqiroz deb atalib, Alloh taoloning barcha balolari ketma-ket yog'layotgan nafaqat musulmonlarning, balki butun insoniyatning dushmani bo'lmish yahudiylar yurti Amerika Qo'shma Shtatlari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq ekan. Aytishlaricha 2012-yil 23-dekabr kuni AQShda Markaziy bank vazifasini bajaruvchi Federal zahifa sistemasining pul bosib chiqarish uchun hukumat bilan tuzgan 99 yillik ijara shartnomasi muddati tugaydi. Aksar mutaxassislar fikricha, agar bu ijara shartnomasi muddati davom ettirilmasa, uzoq yillardan buyon dunyo valyutasi rolini bajarib kelayotgan AQSh dollarining bartaraf qilib bo'lmaydigan tanazzulini keltirib chiqaradi deganidir. Dollarning dunyo valyutasi sifatidagi roli tugaydi. Ya'ni dollar hech qanday qiymatga ega bo'lmagan oddiy rangli qog'ozga aylanadi. Yuzaki qaraganda bu AQSh uchun go'yoki manfaatlidek bo'lib ko'rinadi. Ya'ni AQSh hukumatining 16 trillionlik ulkan qarzlari qadrsizlanadi. Shu o'rinda bu qarzning qanchaligini tasavvur qilish uchun quyidagi misolni keltiramiz. AQSh tashqi qarzini uning katta yu kichik aholisini hammasiga teng taqsim qilinsa, har bir amerikalik tashqi dunyodan 51397 dollar qarz bo'ladi degani. Dunyodagi eng rivojlangan qudratli davlatning shu kundagi ahvoli mana qanday. Yuqoridagi shartnoma bekor bo'lishi dollar degan imperiyaning qulashiga olib keladi. AQSh dollariga ko'rinmas zanjirlar bilan bog'langan dunyo iqtisodiyoti misli ko'rilmagan to'fonlarga duch keladi. Biroq makkor yahudiylar tomonidan bu kabi to'fonlar dunyo moliya maydonida keltirib chiqaradigan alg'ov dalg'ovlar natijasida AQShning ilgarilari bir necha marta bo'lganidek, yana bir bor inqirozdan hech narsa bo'lmaganidek chiqishi ham rejalashtirilmoqda. Hiyla nayranglar ishlab chiqilmoqda. Dollar o'zi nima? Tarixga bir nazar solaylik. Dollar gollandcha taler so'zining inglizcha shakli bo'lib, kumush tanga ma'nosini bildiradi. Haqiqatan dast avval dollar kumush tanga shaklida chiqarilgan. 1785-yildan AQShning rasmiy valyutasi sifatida ishlatiladi. 1913-yilgacha pul bosib chiqarish davlat tasarrufida bo'lgan va shu yildan keyin bu huquq federal zaxira sistemasi, ya'ni FZS deb ataluvchi tashkilotga o'tkazilgan. AQSh federal zaxira sistemasi xususiy tashkilot bo'lib, yahudiy milliarder Rothschildlar va Rockefellerlar oilalari boshchiligidagi masonlar tashkiloti tomonidan 1913-yil 23-dekabrda tashkil qilingan. keyinroq Rokfillerlar ishlab chiqarish tarmoqlarini nazoratga olishlari munosabati bilan bu ikki oila o'rtasida bo'linish bo'lgan. Bank sistemasi qimmatbaho qog'ozlar, oltin, kumush va boshqa qimmatbaho toshlar to'liq nazorati Rothschildlar oilasi ixtiyoriga o'tgan. Shu tariqa FZS ham Rothschildlar oilasi nazoratiga o'tgan va ular buni hozirgacha o'z qo'llarida ushlab turibdilar. Dastlab Mamlakat iqtisodini siyosatdan mustaqil qilish bahonasida tuzilgan FZSning vazifasi mamlakat pul siyosatini nazorat qilish, tijorat banklari ishini nazorat qilish, ichki bozorni himoya qilish va kerak bo'lganda uni qimmatbaho qog'oz bo'lmish pul bilan ta'minlash deb belgilangan. 2762 ta mamlakat ichidagi va chet ellardagi banklarni birlashtirgan bu tashkilot ixtiyoridagi mamlakatning 12 ta shtatida o'rnatilgan pul bosib chiqaruvchi stanoklari 1913-yildan hozirgacha to'xtovsiz ishlab turgan edi. Har yili 18 tonna bo'yoq ishlatishining o'ziyoq uning ish hajmini tasavvur qilishimizga yordam beradi. Endi AQSh dollaridagi ramzlarga e'tibor beraylik. Hamma narsani ko'ruvchi yagona ko'z. Yahudiylar Davud alayhissalomning yulduzi deb hisoblaydigan 6 qirrali yulduzcha. Afsungar fitnakorlar guruhi illuminatlar deb ataluvchi guruh ramzi bo'lmish piramida va lotin harflari bilan yozilgan yangi dunyoviy tartib bitigi. Bular ichidagi bitta ko'z boshqa joylarda ham ko'p uchraydi. Hatto Afg'oniston politsiyasi ramzida ham bu bitta ko'z o'qrayib turibdi. Solih ulamolarning fikricha, bitta ko'z Dajjolning asosiy belgisi. Odamlar shuuriga bitta ko'z oddiy va hatto yoqimli, yaxshi narsa degan tasavvurni singdirib, katta Dajjolning kelishiga uni o'zlarining eski tanish qadrdonlari kabi qabul qilishga odamlarni tayyorlashdir. Amerika dollarini ishlab chiqaruvchilar ortida turgan, yuqorida aytib o'tilgan g'ayrioddiy belgilari bilan oddiy odamlarda tushunib bo'lmaydigan qo'rquv hissi paydo qiluvchi sirli yashirin tashkilot kimlardan iborat? Bu xususida turli fikrlar bor. Ulardan biri dunyodagi barcha moliyaviy ishlarni qandaydir sirli maxfiy uyushmalar tomonidan parda ortidan turib boshqariladi degan fikr. iqtisodiy masalalarni yorituvchi Forbes jurnali har yili dunyodagi eng boy odamlar ro'yxatini ularning boyliklari o'lchamini berib boradi. 2011-yilda jurnal ro'yxatidagi milliarderlar soni 1210 kishiga yetgan. Jurnal ro'yxatini kuzatib boradigan kishilarning aytishlaricha, unda qadimiy yahudi oilalar boshliqlari Rothschild, Rockefeller, Morgan kabi kishilarning ismlari yo'q, hech qachon yozilmagan ham. Aslida Rothschildlar oilasining umumiy boyligi 16 trillion dollar baholanadi. uning bitta o'zidagi mablag' AQShning hamma tashqi qarzlarini to'lashga yetadi. Xulosa qilib aytganda, aynan dunyodagi eng boy 10 kishining nomini jurnal ro'yxatidan topa olmaysiz. Hamma gap o'ta qattiq va qalin parda bilan niqoblanishda. Ular hech qachon sahnaga ochiq chiqmaydilar. Olingan aniq ma'lumotlarga ko'ra, o'ta boy birinchi o'nlikka kiruvchi bu kishilar har yilda bir marta Karib dengizidagi Begama orolining biridagi muhtasham koshonalarda yig'iladi. Yopiq eshiklar ortida nimalar xususida gap yuritilgani, nimalar bo'lgani tashqi olam uchun hech qachon oshkor bo'lgan emas. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, yalang'och bo'lib, o't atrofida turli shaytoniy massonlarga xos rasm rusumlarni bajaradilar. Rothschildlar oilasi boshlig'i bilan yaqin tanish kishilardan birining aytishicha, uning haqiqatan ham bunday uchrashuvlarda masonlar dunyo boshqaruvi, dunyo siyosati va iqtisodiyoti, moliyaviy masalalar haqida gap bo'ladimi degan savoliga Rothschild, "E, qo'ysangizchi, e, qo'ysangizchi, hech bunday gaplar bo'lmaydi. Keksa do'stlar uchrashib, muzika, san'at, adabiyot haqida suhbatlashamiz xolos, deb biroz sukut saqlagan va lekin ertagi bu sohalarda ham ozroq gaplashamiz deb qo'shimcha qilgan. Oradan 2-3 kun o'tmasdan neft narxi keskin pasayishi, oltinning narxi keskin oshishi va bu bir nechta davlatlarda krizis bo'hronlarini keltirib chiqarishi, ish tashlashlar va hatto turli harbiy harakatlarni boshlanishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Nahotki dunyo mamlakatlari osoyishtaligi bir necha kishiga bog'liq bo'lsa, Iqtisodchilarning ba'zilari odatda yil oxirida keladigan bayramlarda arzimagan yegulik ozuqa, bir tishlam go'sht yoki qaynatilgan makka johori eng yaxshi sovg'a bo'lishi mumkinligini aytib, AQShga yaqinda keladigan moliyaviy bo'hron ocharchilik, qahatchilikdan ogohlantirmoqdalar. Ko'pchilik amerikaliklar uchun to'yib ovqatlanish shirin xotira tushga aylanib bormoqda. Dunyo axborot vositalarida insoniyat orzusi yer yuzidagi jannat deb ta'riflanayotgan usti yaltiroq, ichi qaltiroq Amerikada qayerga qaramang ochlikdan qiylanayotgan bir burda nonga zor minglab kishilarni ko'rasiz. 300 millionlik AQShdek davlatda odamlar Ikkinchi jahon urushida sobiq SSSRda qo'llanilgan oziq-ovqat talonlari bilan kun ko'rmoqdalar. Bundaylarning rasmiy hisobi shu kunlarda 47 million kishiga yetgan. Millionlab odamlar qashshoqlikda yashamoqda. Umuman olganda Amerika iqtisodining hozirgi ahvoli 1929-yildagi iqtisodiy bo'hron paytidagidan ham yomon. O'sha yillarda nafaqat Amerikada, balki butun dunyoda qahatchilik, moliyaviy inqiroz yuz bergan edi. Bu Amerikada yashovchi dunyoga tanilgan iqtisodchilardan olingan ma'lumotlar. Ular yana quyidagilarni qo'shimcha qiladilar. 1929-yilda Amerikada fermerlik bilan shug'ullanadigan oilalar soni 56 millionta edi. Hozir fermerlik bilan shug'ullanuvchi oilalar soni 2 millionga ham yetmaydi. Shu faktning o'zi yo'q Amerikada odamlar o'zlarini o'zlari oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga qodir emasligini ko'rsatadi. Maqolani kelgan joyidan davomini keyingi dasturimizda o'qib eshittiramiz inshaalloh. shuhada. hurmatli mujohid birodarlar lada mintaqasidagi sangarda mujohidlarimiz dushmanga qarshi amaliyot o'tkazishganligidan xabaringiz bormi alhamdulillah o'zingiz tinchmisiz agar bo'lmasa diqqat bilan tinglang bir amaliyot qilgan ekansizlar shuni aytib berasizmi meni amaliyotnimi bale bale aytib beraymi havosini aytib beraymi shu boshidan aytib bering boshidan maqsad bordik bitta joy bor edi Madida fojilarda tepada uydan sal bir bir qaytarsam bo'ladi bir ellik metr pastda bochkasi bor edi suv asli bir uch yuz metr pastda suv tortadi motorda motor endi provoy uch yuz metrgacha chiqarilmas uchun yo'lda yana bitta to'xtatib turib bochkaga soltirib keyin yana bochkadan yana tepaga tortadigan joyda ikkinchi uyga tortadigan joyda o'sha bochkani oldiga mina ko'mdik ikkita katta minadan remontlik ko'mdik o'sha bochkani oldiga keyin pastga suvni oldida ilgat oldi motor bor o'sha yo'lga yana tushadigan joyga pехотный mina qo'ygan pastda pastda shunday ikkita minalar bo'ladi-ku, oyoq uchib ketadigan bino. Shunaqa qo'ydik pastiga. Keyin qo'yib bo'lganimizdan keyin kunduzi qo'ydikda da kechasi kunduzi asrlardan oldinroq qo'ydikda keyin ketdik. yettasi ki en kuzatib turdik Aşağıda kuzatib turgan edik keyin kuzatib turganimizda bizni bolalar ko'rib qoldi shekilli keyin bizga qarab ancha otdi keyin biz sal teparoqqa chiqib turdik atgan mı? bizni ko'rib otganmi yashil o'zi pastga tushib attım ko'rib otdim bilmadim lekin keyin durbinga qarab turdik pastda pехотный minaga o'sha piyoda tushib kelishib turgan yashida bu tushib portları bitti pехотный mine. yarasa ayaqqabıga qarasa mayda qurollar otishma qilib nima qildi keyin orqasiga mashina ham kelgan edi keyin biz biz tarafga mayda ko'p otlay turgan keyin biz sobiq tarafga o'tib turdi keyin bir keyin keldik orada bir o'n minut yigirma minut o'tgan edi o'n minut yigirma minutdan keyin ketarli minani oldida ham yurishgan edi daraxtlar edi o'sha ko'rinmasdi nechta yerlarni parvoyik ikkinchisini ham portlatdik ashulada keyin qaytib keldik natijasi ma'lummi qancha o'lgani ma'lum bo'lganmi o'lgani aniq emas lekin o'sha pechotnikilik aniq bitta tushdi aniq inshaalloh bittasi oyog'i uzilgan lekin o'sha minani ham atrofida yurgan nechta o'lgani aniq emas lekin mina portlagandan keyin joyimizda turib bo'lmasdi rosa botgandan keyin qarab turolmadik rezka chiqib ketdik u yoqdan hmm, undan keyin yana boshqa amaliyot bormi ha yaxshi bo'ladi hamma birodarlar yaxshimi hammasi joy salomatchasizlarmi yaxshi vaalaykum assalom mayli sizlar hammaga salom ayting bo'ladi inshaalloh mintaqa o'sha makin degan mintaqada banxil qishlog'ida banxil qishlog'ida banxil qishlog'ida bo'ldi bu amaliyot makin mintaqasida banxil qishlog'ida bo'ldi bo'ladi alloh rozi bo'lsin mayli assalomu alaykum sangardagi mujohidlarimizdan bundan ham shiddatli va ko'p amaliyotlarni kutib qolamiz jahonda nima gap qisqa satrlarda راض كالسيف كالريح كالموت غزارة عاد كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة زل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يطلبها كبابيل تخرج كالراب جدارة ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارة كالنجم الهائم يهوى Afxoniston Faryob viloyatida jamoatimizning mujohidlari afxon murtad askarlariga qarshi amaliyot o'tkazgan. Amaliyot natijalari hozircha ma'lum emas. Pokiston Lada mintaqasi Bandxel degan joyda harakatimiz mujohidlari favjilarning suv oladigan joyiga ikkita mina ko'mishdi. Alhamdulillah minalar portladi. Voqea joyidan mujohidlarimiz uzoq bo'lgani sababli o'lganlar soni ma'lum emasdir. Karachida hukumatning 13 nafari noma'lum kishilar tomonidan otib ketilgan. Banuda politsiya markaziga mujohidlar hujum qilib, 10 ga yaqin polislarni o'ldirib, o'zlaridan 2 mujohid shahodatga erishdi. shahidlarning biri Pokiston Tahriq Talibonning shahid amiri Baytullohning jiyani bo'lgan. Parlamentning dunyo paras a'zosi bo'lgan kriketchi Imronxon agar prezidentlik saylovida g'alaba qozonsa va mujohidlar qo'llaridagi qurollarni tashlab Imronxonga yordam bersalar, uchuvchisiz boshqariladigan josusiy tayyoraning parvozini to'xtatishlikka va'da berdi. Alloh unga kifoya qilsin. Afg'on murtad askarlari Pokiston chegarasiga o'q otishgani natijasida xalqdan 4 kishi o'lgan. 4 fuqaro o'limiga sabab bo'lgan hujum afg'on rasmiylarining tinchlik muzokaralarini o'tkazish uchun Pokistonga kelgan rasmiy tashrif kuniga to'g'ri kelgan. Pokiston Peshovarda politsiyachilarga fidoilik amaliyoti bo'lib o'tdi. Hukumatning aytishi bo'yicha atigi 6 ta murtad o'lgan emish. Afg'oniston Qandahor viloyatidagi Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazasini tark etgan amerikalik serjant Robert Bill yaqindagi qishloqqa borib, afg'on musulmon xalqidan 16 tasini o'qqa tutgan. Natijada 4 ta ayol va 4 yosh bola bu kofirning hujumi oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Amerika hukumati uni go'yo o'limga hukm qildi. Ammo kelishilgandek sud yetarlicha dalillar bo'lmagani sababli hukmni bekor qilishni o'ylayapti. Afg'onistonda milliy murtad askarlardan biri fransuz askarini otib o'ldirdi. Hilmanda yana bir murtad Angliya askarlaridan birini otib o'ldirdi. Alhamdulillah. Eron Rossiyada ishlangan bitta Su-25 jangovar tayyorasi AQShning josusiy tayyorasiga qarata bir necha marta raketa otdi. Biroq bu tayyora Eron hujumidan omon qolgan va bazaga qaytgan deydi AQSh mudofaa vaziri Little. Washington Eron hukumatiga xalqaro havo hududiga doir Fors Kurfazi osmonida josusiy tayyorasi yordamida kuzatuvlarni davom ettirajagini bildirdi, deydi Pentagon vakili Little. Iroq yakshanba kuni terroristlikda ayblangan 10 ta mujohid dorga osib shahid qilingan. Xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotining ma'lumot berishicha, o'lim jazosi soni bo'yicha Iroq so'nggi yillarda dunyoda Xitoy, Eron va Saudiya Arabistonidan keyin 4-o'rinni egallagan. Saudiya Arabistoni o'tgan haftada Saudiyaga narkotik moddalar olib kirishga harakat qilgan Pokiston fuqarosi Munawvar Xon Ar-Riyoz shahri aeroportida qo'lga olingan. Uni boshi tanasidan judo qilindi. Saudiya politsiyasining xabar berishicha, uning ichagida geroin moddasi borligi aniqlangan. Saudiya Arabistonining amaldagi belgilangan qonunida giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlar uchun o'lim jazosi qo'llaniladi. melodiy yil bo'yicha yil boshidan beri Saudiyada 60 ta odamning boshi olingan. Amnesty International xalqaro tashkilotiga ko'ra, Saudiya, Xitoy va Erondan so'ng 2011-yilda eng ko'p o'lim hukmi ijro etilgan 3-davlat hisoblanadi. Iroq yo'l chetida minalashtirilgan 5 ta mashina politsiyachilar kelgan vaqtda portlagan. Hukumatning aytishicha, atigi 7 ta polis o'lgan emish. Iroq Taji harbiy bazasidan chiqqan murtadlar va kofirlar oldida mujohidlarning modda to'ldirilgan mashinasi portlashi oqibatida kamida 67 ta murtad va kofirlar o'lgan va yaralangan. Shiya rasmiy vakillari tan olishicha bu jarayonda 19 ta kofir o'lgan. Iroq Bag'dodda mujohidlar Abu Ghraib oldida spirtli ichimliklar sotiladigan do'konni portlatishdi. Shu kuni yana Bag'doddan 30 kilometr shimolda Taji mintaqasidagi kofirlarning nazorat postini mujohidlar o'qqa tutishdi. Ikkita murtad o'lib, uchtasi yaralangan. Bahrayn poytaxti Manamada shiyalar imomi Iso Qosim hukumatga qarshi qilayotgan da'vatini eshitish uchun Diros qishlog'iga ketayotgan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. Natijada bir shiya o'ldi. Politsiya namoyishga qo'shilish uchun ketayotgan shiyalar yo'lini to'sib, ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Namoyishchi shiyalardan bir nechtasi hibsga olindi. O'tgan yilning mart oyida Bahraynda Saudiya qo'shini va amirliklar politsiyachilari yordami bilan bostirilgan namoyishda 35 shiya o'lgan edi. Al-Quvayt mahalliy musulmon xalq hukumatga qarshi tinchlik uchun Quvayt shahrida namoyishga chiqqan edi. Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tarqatib yuborishlik uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llashdi. Namoyishda bir necha ming kishi ishtirok etdi. Ular Quvayt poytaxtining janubidagi avtotrassani to'sib qo'yishdi. Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan Suriya muxolifatchilarining uchrashuvida 9-noyabr kuni Suriya Milliy Kengashining yangi yetakchisi qilib Nasroniy diniga mansub George Sabraga raislik lavozimini ishonib topshirildi. Isroil hukumatı Britan matbuotchilaridan Quddusni o'zining poytaxti deb atashlarini so'ramoqda. Mali G'arbiy Afrika mamlakatlari iqtisodiy hamjamiyati yetakchilari mamlakat shimolida yuzaga kelgan terrorchilik vaziyatini tartibga solish uchun Maliga 1 yil muddatga 3.3 ming kishilik qo'shin jo'natishlikka qaror qildi. Cote d'Ivoire prezidenti Alassane Ouattara so'zlariga ko'ra, ECOWAS a'zo davlatlari qurolli kuchlari vakillaridan tashqari Maliga jo'natiladigan qo'shin tarkibiga Afrikaning boshqa mamlakatlari harbiylari ham kirishi ehtimoli bor. Bu amaliyot shu yilning noyabr oxirida, dekabr oyi boshlarida boshlanishligiga umid qilishligini aytadi. Keniya shimolidagi xristianlar cherkoviga bo'lgan hujum oqibatida cherkov xodimi bo'lgan politsiya ofitseri o'ldirildi. Garisa shahridagi yana bir cherkov granatalar bilan granata bo'ron qilinishi oqibatida 10 ta kofir yaralandi. Biri yaralardan jon berdi. Gvatemalada 7.4 shkalasi bo'yicha qattiq yer qimirladi. San Marcos shtati boshqa shtatlardan ko'ra ko'proq zarar ko'rdi. Mana shu shaharning o'zida 40 dan ziyod nasoro o'lgan. AQShning 15 shtati Obama idorasidan tinchlik yo'li bilan Qo'shma Shtatlar tarkibidan chiqishlik huquqini berilishligini talab qilishdi. Bu talablar 2012-yil prezidentlik saylovidan keyin bildirildi. 10-noyabr kuni yoqqan kuchli jala oqibatida O'zbekistonda suv toshqini ro'y berdi. O'tgan haftada Qashqadaryo viloyatidan soxta payg'ambar chiqqani haqida xabar bergan edik. Oradan 2 kun o'tib Qashqadaryoning Makrit qishlog'ida kuchli sel yog'ib, aholining qo'y mollaridan tortib ekinlarigacha hammasini oqizib ketdi. Seldan ayrim uylarning devorlari qulagan. Chorvalardan va uylardan mahrum bo'lgan oilalar mahalliy hokimiyat 1 kilogrammdan guruch va makaron tarqatgan. Dog'iston mujohidlar Qorabudaxon tumanida kofirlarning maxsus harbiy guruhiga hujum qildilar. Yaradorlar va o'lganlar soni 10 ga yaqin. Qirg'iziston Bishkekda Interpolga berilgan 40 yoshli Isroil fuqarosi Ronen Milrat qo'lga olindi. Milrat Isroilda odam tana a'zolarini noqonuniy sotish orqali 7 million dollarni o'zlashtirishga urinishda ayblanib qidiruvga berilgan edi. Nemis sudi ultraradikal guruhlarga payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning karikaturasini namoyish qilishlikka ruxsat berdi. Ularga Allohning la'nati bo'lsin. Ey Robbim, bu borliqni behuda yaratganing yo'q. Sen behuda biror ish qilish aybidan poksan. O'zing bizni jahannam azobidan asragin. Ey Robbim, albatta sen kimni jahannamga kiritsang, haqiqatdan uni rasvo qilursan va bunday zolimlar uchun hech qanday yordamchi yo'qdir. Shu bilan juma dasturimizni yakunlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا كالسيف كالريح السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرق بالرعب جدارا